7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Sali na! AC isulat ang inyong pangalan, age, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. Kaya sali na! More than 9 million pesos ang pwede pwedeng mapanalunan sa weekly draws and grand draw. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo. Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. time sa lahat ng gusto nyo. Mama sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, manikip, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Mama, time sa lahat ng gusto nyo. Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Creativity meets technology. Know the trends and innovations on creative imaging, signs, and printing at the 28 Graphic Expo 2025 on July 17 to 19, 2025 at the SMX Convention Center, Mall of Asia, Pasay City. Source cutting-edge technologies and solutions to upgrade and improve your business. Attend relevant seminars to keep abreast with the latest knowledge and innovation with industry experts experts. Register now at www.fmi.com.ph slash Graphic Expo 2025. Call 8896 639 917 522 7346 Email norlin at fmi.com.ph. Visit website www.fmi.com.ph slash Graphic Expo 2025. sa lahat ng gusto nyo. sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Starbucks, Starbucks, wax. Starbucks, Starbucks, wax. Always remember, sa paninis, pakintabin ang sahig. Starwax, Star Wax, Star Wax Wax. to the max. Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Starwax Star Wax Wax. Kitang to the max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. sis! Bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 3 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique Toothpaste any size. 3 sachets ng Pride Powder 40 grams or 1 pouch ng Pride Powder any size. 1 wrapper ng Pride Bar 370 grams or 2 wrappers ng Pride Bar 95 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax any size. 1 wrapper or one box ng Shield Bath Soap any size. Two sachets ng Smart Liquid 50ml or one pouch ng Smart Liquid any size. One label wrapper ng Smart Paste any size. One sachet or one box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap any size. Three sachets of Charm Fabcon 30ml or one pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede maging Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. sa ikawalumput-anim na taon ng kauna-unahang radyo, DZRH. Ang lahat ng aming pagsusubika ay para sa iyo bayan kong Pilipinas. Sa napakahabang taon na kami pinarangalan, ang aming natatanging inspirasyon ay paglingkuran ka ng buong puso, mahal kong bayan. Kaya naman, kami magpapatuloy na iangat ang pagseserbisyo at pagbabantay sa iyo, Pilipinas. Sa ikawalumput-anim na taon namin sa Himpapawid, karangalan namin ang maglingkod sa iyo ng buong puso tapang at galing. Dahil ang kauna-unahang radyo, Rich. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, kahit nasaan ka, Pilipino. Walumpot ani galing sa ikawalumput-anim na taon ng kauna-unahang radyo DZRH. Nasungkit nito ang prestihiyosong KBP Golden Dove Award. Pinarangalan ang DZRH bilang 28th KBP Best AM Radio Station in Metro Manila. Best Public Affairs Program, Damdami Bayan. Best Science and Technology Program, Radyo Enyo. Best Public Affairs Program Host, Milky Rigunan. Best Public Service Program Host, May Binauhan. Best Science and Technology Journalist, Angelo Palmones. Best Field Reporter, Giselle Ricafort. Best Culture and Arts Program at Best Drama Program, Radyo Balintatao. At ang Best Radio Public Service Announcement, Labyunak patunay na DZRH lang ang inyong pinagkakatiwalaan. Kaya naman, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Limang minuto na, magalipas ang alas 5 ng hapon. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Asenso tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio. DZRH DZRH-TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Ayun. Magandang hapon po <laughs> sa inyong lahat. Si Henry Uri Pore kasama si Ma'am Nyet Arceo. Welcome once again sa atin pong palatuntunang Agri-Asenso. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ma'am Nyet, uh, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, Henry. Maulan na Oo. hapon ngayong Sabado. So, Agri-Asenso na po. Makinig at mm-hmm. matuto. Si Ma'am Nyet po ang Assistant Director ng DA Agricultural Training Institute at ngayong hapon tatalakayin namin ang community empowerment efforts ng ah, Makatabo Farm. Ah, mukhang ah, lalayo kami uli mamaya ni Ma'am Nyet sa Makatabo Farm. Pero bago po yun, ah, aba Ma'am Nyet, kakatapos lang pala ng 50th Gawad Saka ano? Oo. Ah, at ah, sa mga naparangalan, sa mga nabigyan po ng ah, ah, pagkilala, binabati po namin kayo. Kanya nga ngayong hapon, ma'am, ang ating itatanghal ay tungkol doon sa na isa sa mga nanalo ka Henry mm. ng outstanding urban and peri-urban agriculture garden sa uh, yung category ng macro garden mula sa Davao City ang Makatabo Farm. Ayan. So sila po ang ating uh, makakasama ngayong hapon. Aho at uh, itong episode na ito ma'am Nyet ay uh, Yeah, go ahead ma'am. Yes, hatid po sa atin ang mga kasamahan natin mula sa ATI Davao uh, sa pangunguna po ng kanilang center director si Miss Alice Nebreha kasama nilang Information Services Section mm. na pinamumunuan ni Miss Lucille Camarines at ang kanya, kanilang LSA focal na si Sir Felson J. Mahumot. Daghang salamat ATI RTC 11. Ayan, kung, uh, thank you so much po sa mga taga ATI RTC 11 sa inyo pong uh, pagbibigay daan para kami ay makapaghatid ng impormasyon galing po dyan sa inyong lugar. Samantala, lahat po ng ah, napag-usapan naman uh, last Saturday, kasama po si Ma'am Karen at saka po si Ma'am Niet, ay uh, sumentro sa kahalagahan ng pagdiriwang ng Soil Conservation Month. Nakasama natin uh, si Senior Agriculturist Jamar Ragid ng DA Bureau of Soil and Water Management. Uh, Ma'am, ano ba ang mga mga partikular na napag-usapan last Saturday? Last Saturday ka, Henry, binanggit ni Engineer Jemar na mahalaga ang kaalaman sa soil conservation bago magsaka dahil nakatutulong ito upang mapanatili ang kalusugan ng lupa at para malaman na hindi sobra o kulang ang sustansya para sa mga pananim. Ayun. Uh, mahalaga din po ito sa mas produktibong ani at mas mababang gastos sa abono. Napoprotektahan ang lupa ang mamnit laban sa pagguho at pagkaubos ng nutrisyon at uh, ayon po kay engineer, uh, yung kasalukuyang kalagayan po ng mga sakahan ay una, mayroong pagbagsak na pala, ma'am, ninyet ng kalidad ng lupa. Uh, yes ka, Henry, kasi nga medyo sobra-sobra yung mga chemical na inilalagay natin. Oo, tapos yung tungkol sa soil erosion, may binabanggit din sila, ma'am? Yes po, yung soil erosion, madalas na din daw, ka Henry, ang Oo. soil erosion sa mga sloping areas dahil sa mga pananim gaya ng mais at kasava na mabilis kumonsumo ng sustansya ng lupa. Ah, yung kasaba. Naku, yan pa naman ang kadalasang itatanim doon sa mga dali, dahilig na lugar. Ano ho, yan yung mga ganyan pinakikita natin sa screen. Kaya kung mayroon kayong katanungan, maaari po magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page sa Bureau of Soil and Water Management. Bureau of Soil and Water Management tungkol sa soil conservation para maiwasan po yung tinatawag na soil erosion. Magtanong kayo, magpadala lamang ng mensahe po sa kanila. Ito ang Agri Assets. Samantala, narito muna ang ating Agri Balita. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. Ihatid po sa atin ni Ma'am Nyet ang balita sa DA at sa ATI. Ma'am Nyet, go ahead. Salamat ka, Henry. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute. Matagumpay na idinaos ng Department of Agriculture ang ikalimampung Gawad Saka Awarding Ceremony, pangrangal para sa mga natatanging magsasaka at mangingisda noong Hunyo 30 sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Dito ay kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel at sakripisyo petisyon ng mga magsasaka at mangingisda. Nagkaroon rin ng dialogo ang Pangulo at mga key DA officials sa pamamagitan ng ugnayan. Pinangunahan naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong lunes ang seremonya ng magkakasunod na turnover ng mahahalagang gamit pansaka sa mga magsasaka ng palay ang state-of-the-art rice processing system na kinabibilangan ng rice mill at dalawang recirculating dryers na nagkakahalaga ng mahigit 64 million pesos. Kabilang sa package din ang four-wheel tractor, 16 combine harvesters at cultivator na may kabuuang halaga naman na 31.1 million pesos. Gayun din ang labing-anim na mobile soil laboratories isa bawat rehiyon na dinisenyo upang dalhin ang agronomic science direkta sa mga magsasaka. Simula ang pilot release ng MSL noong December uh, sa Region 3 at ito ay nakapagsilbi na ng 1,500 na mga magsasaka sa 42 na mga munisipalidad sa Region 3 at nakapag-issue na rin po ng 362 soil health cards at limang fertility maps. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa at DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At narito naman po ang ilang announcements mula sa amin sa Agricultural Training Institute. Mga ka-agri, alam mo ba na ang baon ng nyog ay pwedeng gawing charcoal briquettes o kaya naman ay coconut shell crafts na mapagkakakitaan? Tuklasin kung paano ito sa Cocosquela, a webinar series on coconut farming technologies, episode 6 na po na may temang coconut byproducts ngayong darating na July 8. Libre ang webinar kaya sali na kayo. Bisitahin ang Facebook page ng ATI Ilocos Region upang makapag-register. Samantala, kami po ay nagpapasalamat sa mga pumunta at nakiisa sa Agri Ascenso Expo and Techno Forum na ginanap sa Ayala Mall Circuit Makati noong June 25 hanggang 27. Ganun din sa mga dumalo sa ginanap na pistang ani ng bayan Urban and Peri-Urban Agri-Marketplace and Expo sa Quezon City University noong June 28 to 30. Maraming salamat mga ka-agri sa inyong suporta at hanggang sa susunod na taon. Yan lang ka Henry, abangan ang iba pang announcements mula sa ATI. I-follow kami sa Facebook, sa X, Instagram at TikTok sa at ATI Interactive at bisitahin kami sa aming website sa www.ati ati.da.gov.ph. Maraming salamat! Thank you, Ma'am Nyet. Pagbalik natin, makakasama na natin ang ating panauhin mula sa Davao City. Babalik po kami. Ito ang Agri Ascenso. Ito ang Agri Ascenso. Agri Ascenso. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. 4H! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. 4H! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. 4H! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Imagine the taste of caramel with your Dunkin' coffee. That signature bold espresso with smooth steamed milk, luscious vanilla, and on top, a rich caramel drizzle. Mm. There's no treat like Dunkin' Caramel Macchiato, another classic coffee made the Dunkin' way. <sighs> Dunkin' Caramel Macchiato. There's nothing like Dunkin'. Dunkin, pasalubong ng bayan. Good Bar Blue, with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good Bartungin Masyad. Trusted ang Covenant Poly Cotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sali na! ACS. isulat ang inyong pangalan, age, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. Kaya sali na! More than 9 million pesos ang pwedeng mapanalunan sa weekly draws and grand draw. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging millionaire. Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay max alaga, max protektado pa helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. toothpaste for brushing para Max Alaga, Max pa Max Alaga, Max Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart, smart Dishwashing Paste ko. Smart to ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Ang galing for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste! Heavy duty linis, bawat pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mamatay. Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. More. Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. More. Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. More. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality pride detergent. Dunkin! Pasalubong ng bayan! More. Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa, masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage doon sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Lucky Papaya Fast. Yan ang White Rose Papaya. I am Dr. Nino Rodil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mama. sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. In celebration of Alay Kapwa's 50th anniversary, we bring you Pagdiriwang ng Pag-asa, the Alay Kapwa Benefit Concert, July 8, 2025 at the Araneta Coliseum featuring Ben and Ben, hosted by Bianca Gonzalez Intal, Robbie Domingo, Gretchen Ho, and Melay Antiveros Francisco, plus surprise performances from the biggest and talented artists in the country. Get your tickets now. Visit Alay Kapwa Facebook page or caritas.org.ph ph. Hanggang sa susunod. Ito ang Agri Asenso. Agri Asenso. Hoy, teka muna. Narito muna ang Agri, uh, ang technotip natin number one. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang techno Tip. Ang urban at peri-urban agriculture ay mga kasanayan na nagpo-produce ng pagkain at iba pang mga output sa mga espasyo ng mga lungsod at nakapaligid na rehiyon. Ilan sa mga practices ay ang vertical garden, hydroponics, aquaponics at marami pang iba. Ito ay nakatutulong sa pagbuo ng katatagan ng supply ng pagkain, lalo na at mahigit 55% ng populasyon sa mundo ay nakatira sa mga lungsod urban agriculture is the way to a brighter future. Mga bagay na dapat alam mo, hatid na Agri Ascenso. Okay, Ma'am Nyet. Yan, para sa ating paksa at sa ating panauhin, pakilala po ninyo ang ating guest today, Yes, ka Henry, makakasama natin ang may-ari ng Makatabo Farm na matatagpuan po sa Baguio District sa Davao City. Sila po ang uh, ginawaran kamakailan lang ka Henry ng Most Outstanding Urban and Peri-Urban Agriculture Garden para sa Macro Garden category para sa 50th Gawad Saka. Hmm. Sila po ay uh, certified na rin ng Good agriculture practices. So yung farm po nila ay CAP certified. Wala pong iba. Uh, makakasama natin ka Henry, si Sir Genovivo Bong Cajes, ang may-ari po ng Makatabo Farm. Magandang hapon, Sir Bong. Mayong hapon. Ah, uh, mayong hapon, Ma'am Yet, at saka mayong hapon ka, Henry. Magandang hapon po, Sir Bong. Uh, kayo ba mismo ay nandiyan sa Davao City? Opo, nandito sa Ayun. farm. Aba, ah, kaguhusay naman. Ang inyong farm ay, uh, ah, teka muna, kayo pala ay dating nurse na naging medrep, mm, Opo. naging medrep, tas ngayon ay isa kayong farmer. Opo, bakit nyo pinili ang mas ah, ang magsaka kaysa nasa ah, Uh, ah, kayo araw-araw ay naka-necktie at nakamalamig na sasakyan at <laughs> kahalubilo ng mga doktor. Oho. Mas masarap pa rin ba ang magsaka? Uh, dahil galing ho kami sa pamilyang magsasaka. Aha. Eh, aking uh, magulang eh ano rin uh, magsasaka. At saka meron akong background dahil ng aming kabataan ay uh, nandong kami sa sakahan namin. So hindi nawawala yun sa aking uh, isipan na mag mag uh, ba, magbabalik doon sa pagsaka. Oo. Oh, oh. Kailan nagsimula po itong inyong uh, farm at uh, bakit ito'y tinawag na Makatabo Farm? Ay ito na may mana namin sa aming magulang at mm. saka itong Makatabo is after the name of my father, mm. Macario Cahes Talibon Bohol. So galing po ng Bohol ang aking uh, magulang. Opo. At tapos uh, napunta sila dito sa Mindanao uh, way back 1960s at uh, nagkaroon ng uh, lupa dito. At sa awa ng Panginoon, eh, napamana namin ng mga kanyang mga anak. Oo. Ma'am Nyet? Yes. Sir Bong, uh, ano yung mga yes, makikita sa inyong farm? i-describe nyo po kung gaano kaganda ang <laughs> Tsaka tama ba? 13 hectares ito? naman sa ano, ma'am. Ah, ah, yun, ang amin naman, eh, may mga ka, may, may tinatawag kaming pinakbit area at saka meron kaming tinawag na chapsoy area. Mhm. So yun sa pinakbit, kung ano yung nakahalo doon sa pinakbit, meron kaming kalabasa, meron kaming ah, tinatawag na talong, ah, beans, yung ah, tinatawag namin pitong bato, mga kamatis, uh, yun ang mga mga ano namin, mga tanim namin dito. Ang unang-una, meron kaming uh, ah, unang gulay, gulay sa saksoy, then nagkaroon kami pinakbet. Ngayon, meron na naman kaming uh, poultry at saka yung dairy. So, parang uh, naging integrated itong farm ko na galing sa una sa baka, sa dairy, nagkaroon kami ng konting problema dahil marami ng uh, manure So para bang nag nag-vermi compost kami, nag-aral kami at nag-seminar sa ETI, akala ko medyo mamabenta yung vermi. So hindi hindi masyado so para bang gusto kong maggulayan. Eh, hindi ko alam na sa gulayan pala medyo swertihin ako. So doon ako nag ano, nagtuloy-tuloy na galing sa vermi, naggulayan, then after sa gulayan, meron na kaming konting poultry, Then uh, pagkatapos sa poultry, ayun, no, nagkaroon na rin kami ng mga iba't ibang restaurant, meron kami mga facilities doon, may kawa, therapeutic bath, mm. at saka nagiging, unang-una ma'am, eh, pasalamat ako talaga sa ATI dahil unang-unang uh, nabisita ako dito sa ATI. Eh, sabi ko nga noon eh, ano yung learning, ay Mr. Kahes, apply ka ng learning site. Sabi ko, ano yung learning site, ma'am? <laughs> so, binigyan nila ako ng listahan. Tapos, ayun, no, unti-unti kong kinumply. After two years, no, uh, na-comply ko yon din, na-evaluate ako hanggang Apo. sa naging learning site, registered ang aking farm. At saka hanggang ngayon, no, tinutulungan pa rin ako ng NTI dahil uh, ano, uh, seryoso naman din ako ng ano, nag, nag uh, sumusuporta din po sa mga farmers natin. Teka, nakikita ko yung picture parang nagiging wedding place na rin at event place yung lugar ninyo. <laughs> Tama ba? Kahit rin, hindi ko namin alam ito dahil nga ang, ang, sa amin mga training only. So, ikita mo, indigenous, yung mga putol na kahoy dahil binagyo kami dito minsan, so may mga putol-putol na kahoy, yung mesang makita mo dyan, eh, galing yan sa mga troso na Oo. pine tree na, na, na ano, natumba. Ginawa namin ng mesa. Hanggang sa merong kita na sabihin nila na siya Mm. Ay, nawawala siya ka, Henry. Oo nga, nawawala si ah, Sabong. kaming ano, sabi ko, pwede na, pwede na, kasi lang nalang pinalasan sa kilala na ang Makatabo Farm kasi ah, hindi naman kami masyadong mataas na presyo at ah, magkipag-adjustment din ako. Sabi ko, kayo lang po kung anong gusto ninyo at uh, sa tingin ninyo, hindi tayo lugi sa isa't isa. So, mm-hmm. ha, yun lang kami nakilala sa ganun na paraan. Adjust lang kami sa sa pangangailangan at uh, budget ng uh, uh, ating mga kababayan. Uh, budget nila. Minahal. Uh, Basta, Oo, nag-alalal. Yung signal ni uh, Sir Bong, ano, medyo napuputol. Sir Bong? Oo. Uh, baka yes, baka oh, yung signal. Ah, uh, tama ba yung inyong farm is 13 hectares at meron na kayong 42 heads ng baka uh, sa ngayon plus yung poultry and uh, uh, iba pang mga pananim. Tama ano ho? Ah, oh, Sir Bong? Oo, oh, naku, ma'am Nyet, mukhang may problema yung uh, signal ni Sir Bong. Uh, but by the way, uh, si, si Ma'am Nyet, Yeah, kaya Ah, rin siguro sige. pag phone patch na lang kung ah, Oo. Ah, ah. kinakailangan, no? Ah, oo nga. Ah, teka. Eh. Ah, sige, patawagan na lang natin si... ah, patawa, pakitawagan mo nga si, ah, si Sir Bong dito sa number na ito at ah, sabihin mo ipo-phone patch na lang natin. Oo. Sige, yan. Pakitawagan mo na lang at... ah, maganda, ma'am. Kasi 13 hectares. Malaki, ano? Oh. Pero ah. naging 8 na lang ka, Henry. Ah. Uh, bumaba to 8 hectares ah, Oo. yung kanyang, uh, kanyang farm. No? Nabawasan ng lima. Mm. Oo. Mm-mm. Meron silang... Uh, so, yun yung dinevelop niya. Ma'am, gusto kong sumakay doon sa therapeutic kawa. Ah, uh, mukhang yun yung uh, <laughs> <laughs> 'di ba? Um, yung yung sasakay ka dun sa Talyasi na may maligamgam na tubig na may mga bula-bulaklak. Bagay ba ako dun, ma'am? Parang ikaw lang ang bagay dun. <laughs> Nasubukan mo na ba yung gano'n ka, Henry? Kasi parang sa mga farms kasi parang uh, ah, ah. uso yung uso na yan, no? Noong diba? una parang dun lang natin sa Visayas nakikita uh, yan. Ah. Pero uh, karamihan ng mga farms ngayon, isa na siya sa sa feature nila. Oh, yung gano'n. Yung therapeutic Parang kawa. ang hirap. <laughs> Lulutuin ka. Hello? <laughs> Ah, yeah, okay. Tayo tinatawagan si Yes Sir Bong. Ah, okay. Sige, Sir Bong, tinatawagan kayo ha. Pag phone patch na lang muna tayo. Oh, na, na, nakita ko, naririnig ko naman ang ano, na, na, nasa Zoom tayo. <laughs> sige, sige, sige. Okay, okay. Ah, ah, sige. Sir Bong, sige, subukan nga natin. Baka okay, baka stable na yung signal. Ah, Ayun lang, hindi ko alam. Ah, Ay, ay, ay, Sige, mm. sige. Sa so, RHTV, paki-out muna ng Zoom. RHTV, paki-out ng Zoom muna ni Sir Bong. Yan. Okay. Sige. Phone na lang. Sir Bong. Yes, hello po. Opo, naku, phone muna tayo. Opo. Okay, okay. okay. Ayan. Sige, kanina binabanggit po ninyo yung inyo palang farm ay uh, 8 hectares from 5, naging 8 na lang. Tapos kayo ngayon ay learning sites. Then, uh, pakihina lang ng Sir Bong ng inyong monitor para hindi po tayo nagfi-feedback. Ayan. Tapos yung uh, nagiging event place na, Ma'am Niet. May mga yes, nag, may mga nagdadaos na ng kasal. So, pa- paano 'yun, Sir Bong? Uh, yung mga nagdadaos po ng event diyan, lahat ng handa ay diyan na rin sa inyo kinukuha. Yes, so, opo, kahindre. At uh, yung aking mga kasama dito na to Sin ako ng una, chef ko, at na nagturo sa amin. Ang ah, yung pinakaunang ah, worker namin ay madali namang natuto hanggang sa yung lutong bahay, Ah, ah. yung laging-laging ino-order sa amin. Oh, eh, siguro napakasarap ng pakbet ninyo riyan. Ah, <laughs> oh, yung from, from garden to table. oo nga. Ma'am Nyet, Yes po. Uh, kasi ka, nitong nakaraang uh, lunes lang ka Henry ay ah, ginawaran ang Makatabo Farms ng uh, bilang natatanging magsasaka para sa urban peri-urban dahil sila nga ay nasa Davao City no. So sir, kwentuhan niyo naman po kami doon sa pagsali niyo doon sa Parangal para doon sa Gawad Saka. Jabang? Uh, hello? Sir Bong, you there? Yes, hello, hello. Apo, apo. Yes po. Go ahead po, Sir Bong. Uh, yes. Yung uh, kanina kay Henry na 10 hectares, uh, po ang dahil nga ano, dito yung mga yung ang aking ama galing sa Bohol. Since may programa din tayo ng Department of Agraria ng pamahagi. Naku, pangit ang signal. Ah, Sir Bong, uh, sige paki-establish muna ng signal. Uh, siguro kasi medyo ano, si Ma'am Nyet, ano uh, nagpuputol-putol maski yung telepono. Babalik po kami ni Ma'am Nyet. Sandali lamang po, magko-commercial muna tayo sa studio. fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. John Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw. Santon Plus Gold, mabibili sa mga burika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? chocolate, putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is Pride. All you need is Pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. RH! Mama, tamang time sa lahat. Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Imagine the taste of caramel with your Dunkin' coffee. That signature bold espresso with smooth steamed milk, luscious vanilla, and on top, a rich caramel drizzle. Mm. There's no treat like Dunkin' Caramel Macchiato. Another classic coffee made the Dunkin' way. <sighs> Dunkin' Caramel Macchiato. There's nothing like Dunkin'. Dunkin, pasalubong ng bayan. Mama, time sa lahat ng gusto nyo. Mama, time, champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Sali na! AC isulat ang inyong pangalan, age, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. Kaya sali na! More than 9 million pesos ang pwedeng mapatalunan sa weekly draws and grand draw. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. 4H! panahon ngayon Kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo Laban sa bakterya I-shield mo Laban ng pating virus I-shield mo Shield Bath Soap Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association Sa sakit protektado i Cat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS RH! Mamadam time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, champion detergent ang gamit ko. Champion Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Hello! Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Life is sweeter with MX3. mx Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Star wax, star wax, wax. Star wax, star wax, wax. Always remember, sa panlinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star wax, star wax, wax. Kitang na to the max. Star wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan mo ng tubig, balikin tabang sahig. Star wax, star wax, wax. Kintab na to the max, max, Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Misis! Bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 3 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique Toothpaste any size. 3 sachets ng Pride Powder 40 grams or 1 pouch ng Pride Powder any size. 1 wrapper ng Pride Bar 370 grams or 2 wrappers ng Pride Bar 95 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax any size. 1 wrapper wrapper or one box ng Shield Bath Soap any size. Two sachets ng Smart Liquid 50ml or one pouch ng Smart Liquid any size. One label wrapper ng Smart Paste any size. One sachet or one box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap any size. Three sachets of Charm Fabcon 30ml or one pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede maging sa Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Narito na ang ating Techno Tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo hatid ng Agri-Asenso. Tutukan ang Tekno Tip. Sa Urban Agri, hinihikayat ang bawat pamilyang Pilipino na magtanim at kumonsumo ng mga masusustansyang pagkain, partikular na sa mga lungsod. I-empower ang ating mga komunidad dahil lahat ay may angking abilidad sa food security at pagunlad. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Alright, balikan natin Ma'am Nyen. Si Sir Bong wala sa Davao, uh, sa may-ari po ng Makatabo Farm. Sir Bong! Yes, Yes po. Kindly. Ma'am Nyen, magandang hapon po ulit. Ayan. So bang ano bang uh, ang inyong napanalunan pa lang ay uh, outstanding macro garden sa 50th Gawad Saka. Ano ba yung macro garden? Ah, ibig sabihin po no doon is uh, medyo malaki malaki ang ano, more than I think is more than 1 hectare or 500 more than more than 1 hectare ang aking uh, farm. Apo, paano magtayo? Paano mag-start ng pagtatayo ng macro garden? Ano mga dapat pong uh, tandaan at ihanda ng isang na, nais magtayo ng macro garden? Uh, ang una-una, siyempre no, yung uh, passionate ka talaga sa farming. Hindi lang yung uh, ingit-ingit lang, kundi gaya-gaya, kundi yung talagang may puso kang uh, mag, mag, mag-farm. Tapos, uh, mag-umpisa sa yung pinakamaliit na kayang-kaya mo lang. Mm-hmm. Mag, mag-umpisa tayo kung pwede sa 500 square meter, 1,000. Ako po yung eh, nag-umpisa sa mga una ano lang, nagmaisan 1 hectare. Sa isip ko, hindi ko pwedeng, hindi, hindi ko kaya, kaya ito. Nung na-master ko na yung sistema, parang nalitan na ako sa isang ektarya po. So, nagumpisa na ako magdagdag, magdagdag, magdagdag. Apo. Hanggang sa nakita ko na yung ano, uh, pamamaraan at saka mag-join ka sa mga seminar, mga bagong teknolohiya ng gobyerno Importante po talaga yung ah, matuto tayo sa mga bagong mga pamamaraan. At kayo ay learning sites na ngayon. Sa ng Diyos, so, salamat po talaga sa ano sa ETI. Aha, Ma'am Nyet? Na, na, na- na ano ako. Apa, Ma'am Nyet, go ahead po. Yes. Maganda ang kwento ng Makatabo Farms ka, Henry, kasi yung ginagawa niya, yung mga kasamahan o yung mga tauhan na, na, na tinatap no, ng Makatabo ay, yon pakikwento yon uh, ah, Sir, Sir Bong. Ah, uh, yun ma'am Net, do, yung mga may workers ko talaga, yung mga IPs. No, tapos mm. uh, y- uh, yung yung tinatawag nating gender equality, Uh, sa akin dito, yung una namin is nasa lima lang kami. Tatlo ang babae, dalawa lalaki. Ngayon nagiging sampo, pito ang babae. Ganun lang, no? Uh, tatlo ang lalaki. Hanggang ngayon, naging 15 na kami. Parang equal na. May lalaki na kalahati, kalahati din na babae. So, usually, no, almost 80% ka, Henry, mga IPs. At uh, naka, nakatulong ang makatabo talaga sa pag-aaral ng mga kabataan sa, dahil ang mga magulang is uh, dito sa amin nagtatrabaho. Oo. Hmm. Ganda, maganda. Kasi may mayroon po kayong uh, community uh, may uh, kumbaga may community program kayo ano ho. Mayroon kayong uh, ini-involve ninyo lalo na po yung ating mga mahihirap na kababayan. Uh, pero ito, yung inyong uh, natamong award, ay um, ba, eh, ano ho ba pa, siguro par, uh, para sa mga uh, ma'am Nieto no, mabigyan na rin natin ng tip yung mga uh, ibang mga farm uh, just para rin naman sila uh, sa banda-banda riyan ika nga maging awardee rin ano ho. Ano ba sa tingin po ninyo uh, Sir Bong para ikaw ay maging awardee ano ba talaga ang sikretong dapat eh uh, malaman na kahit sikreto <laughs> ng ibang may-ari ng farm. Uh-huh. Anong sikreto para magkaroon ng award? Sa totoo lang po, walang sikreto sa farming. Uh-huh. Eh, so, eh, dapat sipag lang. At saka yung matuto talagang kung yung bang may panahon ka sa pag-training. Yung mga pa- farmer kasi noon, uh-huh. Ah, ka Henry, nakatutok lang sa farm. Laging busy, pakain ng baboy, pakain ng manok, tapos nag-aararo. Tapos tatawagin ng gobyerno, may mga seminar at training. Ayaw, walang time, busy. Yung ganun. Mm-hmm. So, sa panahon natin ngayon, hindi pwedeng nasa, na, nasa farm na ka lagi dahil wala kang matutunan doon sa farm, kundi yung mga kaugalian lang, ang kultura lang na nakuha mo sa magulang mo. Samantalang ngayon, kung lagi akong lagi ako naka, nakakarinig na may seminar sa ATI, ay binibigyan ko talaga ng pagkakataon na mag-seminar. Itong training ng GAP ay talagang uh, ninanais ko talagang magkaroon kami dito no way back 1960 17 pa yon Apo. na medyo sad ang ano ko dahil 30 kaming nag nag naggap para siguro nas, nasa lima lang kaming uh, nagpatuloy na mag magiging uh, ah, gap certified uh-huh. yung iba nakakalungkot po na ano ang gusto naman namin na uh, gustuhin namin kaya nga ngayon, samantalahin ko itong pagkakataon na sana no hindi sila huminto sa pagsikap na sumunod doon sa mga bagong teknolohiya, yung tinatawag na good agricultural practices na Apo. kaligtasan ng pagkain at sa kaligtasan ng mga trabahante. Aho. Ma'am, so, sana po yung mga mm-hmm. mga farmers na sana itutuloy nila yung pagpa-register ng GAP Apo. Ma'am Nyet, mm. yung, yung, Ma'am yung uh, seminars through learning sites, uh, kasi sa mga farmers, although marami namang available po sa website natin, sa YouTube. Oh. Pero alam nyo, mga magsasaka, gusto pa rin yung ano eh, yung pumupunta sa lugar, sa seminar, doon nila ginagawa yung pag-aaral, nakikita nila kung ano ba talaga ang meron doon sa farm na yun. Pa- paano ba makaka-avail nun? Pa- paano bang mekan- mechanics nun, Ma'am Yet? Uh, ah, kung may nakikinig sa ating mga farm ngayon na hindi pa nakaka-experience eh, itong magtungo sa mga learning site, mag-seminars? Yes, ka Henry, kaya tayo nag-accredit, nag-certify ng mga learning sites, no? Kasi sila yung makakatuwang natin. Mm. Kasi kami ka Henry, mayroon lang kaming 15 regional training centers. Apo. Ito ay matatagpuan isa kada region. Mm-hmm. So ginawang strategiya ng ATI, mag-certify kami ng learning sites para itong mga learning sites kagaya po ng Makatabo ay i-open nila yung farm nila. Yun yung agreement natin, namin, no? Apo. Na dapat open yung farm nila, kailangan kailangan uh, ah, mag-demo sila, may ide-demonstrate sila ng mga hmm. technologies. Uh, pwede ding matuto sa kanila yung ating mga farmers no kasi nga naniniwala din po kami yung strat yung ano ba ng farmer ka Henry na uh, to see is to believe. Uh-oh, so uh-oh. at least dun sa mga learning sites nakikita na nila yung mga technologies na nandun. So, Oo. kagaya kay Sir Pong, isa po siyang learning site. Uh, bukas ang kanyang learning site para puntahan, para mm. matuto yung ating mga farmers. Kasi kung hindi po nila gagawin yon ay tatanggalin namin ang certification nila Opo. ah, bilang learning site ng ABI. Ano naman ang ah, ano naman ma'am ang ah, malaking pakinabang ng isang farm pagka sila ay naging learning sites? Ah, uh, actually ka Henry, may mga benefits naman, no? Uh, uh, may ibinibigay kami actually na enhancement fund um, around 150,000 pesos oh. para ma-enhance, para makapag-demonstrate sila. Tapos ang sinasabi namin pag inopen nila yung mga farms nila, pwede kasi silang maningil. Hindi dapat libre. Wala na dapat libre ngayon. So, but may entrance, no? Yung tinatawag naming disturbance fee. Uh-oh. So, pwedeng maningil si Sir Bong ng uh, ah, 50 o di kaya pwede kang pumunta sa farm yan, libre ang juice, ah, libre ang juice, pero merong entrance fee. Yung mga ganon. So, may mga strategies po. So, kami naman sa ATI, talagang pinopromote po namin sila para puntahan, para pero, matuto din yung mga kapwa nila farmers. Pa paano ninyo kino-qualify? Ano ang uh, dapat naman eh, taglayin ng isang farm para maging learning sites. Kasi uh, pwede kong tawaging farm ang farm ko pero baka hindi pasado sa inyong uh, klasifikasyon sa ATI at sa DA. At number one, kay Henry, dapat uh, registered sila sa RSBSA. Pangalawa po ay uh, meron silang dinedemonstrate na technology kasi nga kailangan may, matutu may matututunan yung farmer sa kanila. So kagaya kay Sir Bong, uh, ang kay Sir Bong ay good agricultural practices no, ng paggugulay, uh, chapsuy at saka pinakbet. So mm-hmm. yun yung pwede niyang i-demonstrate sa mga kapwa farmer. Plus of course, uh, may mga documentary requirements. Simple lang actually ka Henry, pwedeng mag-share si Sir oh. Bong oh. Sir Bong, uh, sa ah, experience. Yung ano muna, yung um, yung uh, inyong mga isinumite, isinubmit, inakom, uh, kinumply para maging learning sites kayo? Yes po. Uh, Unang-una, talaga, uh, mayroon kang CR. Kasi pag may mga bisita ka, saan pag-CR? Ah. <laughs> Pangalawa, <laughs> pangalawa is uh, malinis yung farm mo na hindi mapapasok ng kahit mga hayop, mga aso, mga manok dahil siyempre dinudumihan yung mga gulay mo. Uh. Tapos, uh, religiously, nire-record mo yung mga medisina, yung sagap na medisina na hindi hazardous sa mga consumer. Opo. So nasa green green type of chemicals lang tayo. Tapos maging responsible farmer tayo na hindi yung spray ngayon ibenta natin pagka kinabukasan yung ano natin uh, gulay. So ang uh, gap kasi nandoon yung safety ng pagkain at gulay natin na pag sinasabi doon sa ating kimikas na ginagamit na 7 days, 7 days talaga bago i-harvest yon. Oo. Opo. Okay, uh, tekno teknolohiya kasi sabi ni Ma'am kailangan may teknolohiya kayo. Uh, kasi ngayon uh, hindi na po pwede ang uh, old practices lang ng ating mga magsasaka yung kinagisngan kasi talagang da, with the climate change uh, dapat sumasabay ka rin, nakaka-adapt ka. Anong technology meron kayo sa inyong paghalaman? Uh, Oo, oh, ang una-una talaga sa land preparation dahil uh, yun talaga ang basic na foundation ng isang tanim na maganda ang pagka-land prep, tapos maganda ang mga abunong nilalagay. Eh, malaki ang uh, tulong noon na hindi talaga madali ang masakit at mamatay. Mm-mm. Pangalawa, sa isang farmer, eh, matuto silang uh, magtanim, mag-alaga, pero hindi matut marunong minsan mag-market. So mm-hmm. kaya marami <laughs> tayo, marami tayong mga kapwa farmer na sobra-sobra yung production. Uh-oh. Tapos nahirapan magbenta. So doon, mm-hmm. doon sa marketing tinuturo namin ng farming ang costing. Uh, paano paano natin i ano uh, ibenta ang ating uh, uh, gulay doon sa community lang. Oo. Ah, pero yung um, yung Ah, Ma'am go ahead, go ahead, Ma'am go ahead. Yes, yes, Kahedri. Uh, si Sir Bong kasi integrated yung kanyang farm, no? Yun yung kanyang uh, integrated, diversified. So, ibig sabihin, meron siyang mga gulay, meron din siyang uh, livestock uh, meron din siyang poultry uh, sa kanyang farm. Plus ngayon kasi yung ka Henry nagpo-process mm-hmm. na rin uh, si Sir Bong ng kanyang mga produkto. So yun yung additional. Siguro ka Henry idagdag ko lang yung mga documentary requirements simple lang talaga. Merong letter of intent uh, para maging learning site. Meron kang self-assessment form, ma- mada-download po ito mula sa, sa aming website. At meron din pong endorsement mula sa municipal or sa city uh, or sa provincial agriculture office. So kung may mga additional requirements man, kasi kung nagpo-process, dapat may business permit, yung ganon. Kung nagpo-process na, no? kung meron ng uh, enterprise operation. So, yun po. At ang pinaka-importante ka, Henry, dapat naka-attend ng training. May certificate dapat naka-attend ng training mula sa Agricultural Training Institute. Mm, ayun. Uh, at pa, pagka kayo'y uh, learning sites na, siguro um, eh, ad- adbentahe ito eh kasi baka po baka mamaya kagaya ni Sir Bong uh, baka pwede kayong maging uh, kapartner ng isang farm for supply uh, chain, di ba? Uh, yes. Kayo ba ho ngayon saan na nagbebenta ng inyong mga gulay at saka ng inyong mga livestock? Ah, nung simula nung na learning site ako at nag-up certified, napuntahan ako ng ah, King Burger, Wow. Chowking, Oh. at saka Jollibee. Oh. Ito. Kaya ma'am, unang-una, uh, nakapag, nakapag, nakapag ano ako deliver. Pero nung uh, marami na akong customer, eh, yung mismong produkto ko, dito ko sa farm pa lang, maubos <laughs> naman. so, kinausap ko naman yung mga ibang farmer, sabi ko sa kanila, na magpagap na kayo dahil tulungan nyo akong uh, masilbihan itong Chowking. Mm-hmm. Kasi hindi ko naman pwedeng tuluhin ito. Kita mo. Kasi ganito lang po nung uh, ano ka Henry, uh, Ma'am Net. Nag-umpisa talaga ako doon sa marketing na direct, doon kadiwa at sa uh, <laughs> during the pandemic. Kasi mayroon tayong tinatawag na house to house. Kami lang yung allowed na pag may merong na ano, merong community na na-lockdown. Uh Oo. -oh. Kami yung mga farmer na pwedeng mag-deliver doon ng gulay. Tama. So ngayon, mm. nag-start lang ako ng sampung bahay. So, mag-deliver ako ng, ng gulay na worth nasa 300 to 500. So, kumita lang ako ng nasa mga 5,000 per week. So, hanggang nagiging 30 na sila, naging 50 na sila, nag-maintain na lang ako ng 50 na direct consumer ko. Na mm-hmm. ngayon, mm-hmm. gulay muna, tapos itlog. Mayroon ng gatas. Ah, oo. May Ang galing. Totoo na lang ako, kahindre nag ano, suporta. Hindi na ako pumasok sa ibang market. Kasi dito, sa aking market na ito, sure ball na ako. Hindi po masyado. Pero yung mga organization ko, yung yung mga taga Chowking, pinasa ko na sa kanila. Very good. Eh, teka muna, magkano man napanalunan ninyo ho sa Gawad Saka? Pala. <laughs> Si Ma'am Net, alam niya, oh. Mukhang malaki eh. <laughs> nasa 500 uh, ah, K po. Aba, pa anong, balak, anong balak ninyong gawin doon? Uh, expansion? Uh... Ay, malaking tulong na po. Hmm. Unang-una, pasalamat tayo sa Panginoon, hmm. sa mga taong sumunod na mga trabahante ko, no? mga kasama ko dito. Then, unang-una, ibibili namin ng irrigation, pump, wow. na uh, machine, uh, yung chopper, Siguro ah, bibili kayo ng chopper? Ko sa farmer. Bibili kayo ng helicopter? Chopper na. Ah, wala ko na. Chopper na. Dagdagan. Dagdagan mo para makabili tayo, makabisita ko kay Ka Henry. Kala <laughs> ko, Ma'am Nieto, bibili tayo ng chopper eh yung pala pang chop. <laughs> okay, okay, okay. Galing na reaction eh. No? <laughs> anyway, congratulations sa inyo at salamat sa inyong pagiging uh, learning sites din ng uh, ATI. Uh, ano po ang inyong uh, mensahe sa inyong mga kapwa magsasaka, sa inyong pong mga kliyente diyan sa lalo na diyan sa Davao at doon sa mga magsasakang ano pa, doon sa mga magsasakang uh, medyo nagdadalawang isip pa na mag-focus ah, uh, sa farming? So sa mga kasama ko sa mga magsasaka, no, uh, ah, wag tayong uh, ah, mawalan ng pag-asa, wag tayong uh, mawalan ng uh, hope, yung mga yung pag-asa na ipatuloy natin yung programa, suportahan ng programa ng gobyerno. Tapos uh, Iwingganyo ko rin talaga na mag-join tayo sa mga organization, sa hmm. mga tinatawag nating associations, dahil makatulong din talaga ito sa atin. At saka welcome kayo sa Makatamo. Wala kaming tinatagong sikreto dito, kundi uh, willing kami na mm-hmm. tumulong sa inyo. Dahil may may kasabihan po tayo na kung magaling kang magsasaka, magkaroon ka ng maraming magagaling na magsasaka. Oh. If you are a good father, you can produce a good son. Ayan. Hmm. At magkakaroon kayo ng chopper. <laughs> <laughs> Salamat po ha, ah, Sir Bong. Thank you so much. Salamat sa inyo po, pong uh, pagpapunla. Arceo. Ah, Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Bong. Uh, hopefully, makabalik ulit sa Makatabo Farm. No? Yon, ka Henry. Thank you po. Alright. So, Sir Bong, uh, ah, galing-galing ka naman ng kanilang farm na yan. Ano, ho? Sa Makatabo, eh, ilang beses na akong nakarating ng Davao, ma'am. Hindi pa ako nakapunta dyan sa uh, mapuntahan yan pag tayo na nakabisita ulit sa Davao. Yan po si Sir Hino Vibo Bongkahes, owner Makatabo Farm sa Purukdos, Sitio Makatabo, Carmen, uh, Baguio District dyan sa Davao City. Alright, Ma'am Nyet. Yes, Ka Henry, uh, paalala po para doon sa mga gustong mag-enroll sa mga libreng online courses sa aming e-learning portal, bisitahin ang www.elearn.e-extension.gov.ph Mag-subscribe sa YouTube channel ng ATI Central Office para sa mga learning videos at abangan din po sa aming social media accounts yung napag-usapan natin ngayong araw. I-follow po kami sa Instagram, sa X, sa TikTok at sa Facebook para sa at ATI Interactive. At para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Yan lang po. Happy Saturday everyone. Ingat po at maulan ngayon. Alright. Thank you, Ma'am Nyet. Happy Saturday. Samayin nyo na po ang Agri-Ascenso. Ako po si Henry Uri, kasama si Ma'am Nyat Arceo, ang Assistant Director ng ATI. Hanggang sa susunod na Sabado. Hanggang sa susunod na Sabado. Sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit. Tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Ascenso. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent sa ikawalumput-anim na taon ng kauna-unahang radyo, DZRH. Ang lahat ng aming pagsusumika ay para sa iyo, bayang kong Pilipinas. Sa napakahabang taon na kami pinarangalan, ang aming natatanging inspirasyon ay paglingkuran ka ng buong puso, mahal kong bayan. Kaya naman, kami magpapatuloy na iangat ang pagseserbisyo at pagbabantay sa iyo, Pilipinas. Sa ikawalumput aning na taon namin sa himpapawid, karangalan namin ang maglingkod sa iyo ng buong puso, tapang at galing. Dahil ang kauna-unahang radyo, Rich, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino sa mang panig ng mundo kahit nasaan ka, Pilipino. Walumpot-ani galing! Sa ikawalumpot-anim na taon ng kauna-unahang radyo, DZRH, nasungkit nito ang prestigyosong KBP Golden Dove Award, pinarangalan ang DZRH bilang 28th KBP Best AM Radio Station in Metro Manila. Best Public Affairs Program, Damdami Bayan. Best Science and Technology Program, Radyo Henyo. Best Public Affairs Program Host, Milky Rigunan. Best Public Service Program Host, May Binauhan, Best Science and Technology Journalist, Angelo Palmones, Best Field Reporter, Giselle Ricafort, Best Culture and Arts Program at Best Drama Program, Radyo Balintatao, at ang Best Radio Public Service Announcement, Labyunak, patunay na DZRH lang ang inyong pinagkakatiwalaan. Kaya naman, Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pride Bar Blue with powerful stain away and size. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. dumit mancha. It's tested and common in polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Imagine the taste of caramel with your Dunkin' coffee. That signature bold espresso with smooth steamed milk, luscious vanilla, and on top, a rich caramel drizzle. Mm. There's no treat like Dunkin' Caramel Macchiato. Another classic coffee made the Dunkin' way. Dunkin' Caramel Macchiato. There's nothing like Dunkin'. Dunkin, pasalubong ng bayan. Makikanta sa next song natin, hatid ng Champion Detergent. Sa Champion with Quick Wash Technology, less time sa labada, hashtag mamadaming time na sa pamilya. Mama! Champion Paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart, to smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo, smart dishwashing paste. Heavy duty linis Malinis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Disease! Bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 3 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique Toothpaste any size. 3 sachets ng Pride Powder 40 grams or 1 pouch ng Pride Powder any size. 1 wrapper ng Pride Bar 370 grams or 2 wrappers ng Pride Bar 95 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax any size. 1 wrapper wrapper or one box ng Shield Bath Soap any size. Two sachets ng Smart Liquid 50ml or one pouch ng Smart Liquid any size. One label wrapper ng Smart Paste any size. One sachet or one box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap any size. Three sachets of Charm Fabcon 30ml or one pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede maging sa Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. R H R H Hi. Magandang magandang hapon po mga kababayan and welcome sa inyong paboritong show tuwing Sabado. Ang kaya mo yan kasama po natin si partner Emmer, the generous Gingon. Ako po si Cory Pino. Yes! Okay. Oh, Good afternoon, mga Cory, our ageless beauty. Nako, naulan at we're Chairman Ricky. Ay, oo nga. Ah, ah. Asan kaya? Asan ka man? <laughs> yes, asan ka ba? Nandito lang kami. Nako, ang dami nangyayari. Oh. Ang haba ng ating good news, yes. di ba? Ngayong hapon ito. Maraming masayang magsasaka na naman. Talagang totoo. Pero talagang siyempre, How is your weekend? Kamusta? Uh, Kamusta Okay naman, alam po ninyo, nag-launch na kami ng Mutya ng Pilipinas Search. Kaya ang tawag dito ay, Saan ka, Mutya? Saan ka Mutya? Wow. Yes. Pwede na mag, ah, mag-download ng application sa aming ah, Facebook page ng Mutya ng Pilipinas para sa mga mala- magagandang Pilipina na merong ah, meron silang panaginip, pangarap na maging beauty queen. Kaya ang tawag nila sa mutya ng Pilipinas, ang unang hakbang ng mga umaasang maging beauty queen. Yan pala, unang hakbang. Yes, the very first step. Ay, yun. Ang tawag. Oh, nakikibani. Eh. Oh. Siyempre. Ah, uh, Pinapati natin ang mga listeners natin all over the world, ang mga OFWs natin. Kamusta po kayo? Ay nako, masaya ang ating mga OFWs. Pero syempre, may mga ibang umuwi sa Pilipinas na mm. Mm-mm. Tama, kaya nga tuloy-tuloy lang ang lasal, ang mga sa kapayapaan, yeah, sa mga no, ibang mundo, nabilis natin, relax lang po. Ito na, ang ating DAR News. Ayun na. 1.8 billion utang ng mga ARV sa Negros Island. Ako, pinagtawad. Oh. 1.8 billion? Oo. Wow. Ito, mula sa Bago City. Yun, ang laki. No? Negros Oriental isang makasaysayang hakbang para sa katarungan agraryo, hakbang para uh, ginawa na pamahalaan sa pagpapatawad ng kabuang 1.8 bilyong utang sa lupa ng ARBs, ang Agrarian Reform Beneficiaries sa Negros Island Region. Ang sakop nito ang 8,816 hektarya ng lupa kung saan pinagkalooban ang 11,000 ARBs ng 19,000 certificates of condonation with release of mortgage o CROM na simbolo ng pagpalaya sa kanila mula sa matagal na pasaning utang sa mga lupang pang-agrar. Pinangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang pamamahagi sa Manuel White Torres Memorial Coliseum and Cultural Center sa Bago City. Namahagi rin ng mga bagong titulo ng lupa sa ilalim ng New Lands Program at Project Split. Isa sa mga tumanggap ng COCRO mula kay Secretary Estrella kasama sina 4 District Congressman Jeffrey Ferrer, Governor Eugenio Jose V. Lacson, and Bago City Mayor Mayet Peliana ay si Nelson Agotmo. Sabi, anin na limang anyos na magsasaka na tubo mula sa barangay San Miguel, La Carlota City. Pinatawad ang 6.9 milyong nilang utang sa 11,000 metro kwadraro ng lupa. Mm-hmm. Talaga nga ah, naman, napahagi rin ang DAR ng 6,923 titulo ng lupa o CLOA sa ilalim ng New Lands Program at Project Split na sumasakop sa 4,000 hektarya kung saan makikinabang ang 3,784 ARVs, 1,681 CLOA mula sa New Lands Program para sa 1,000 ARVs, 4,071 e-titles mula sa Project Split para sa 2,000 ARVs. Ernesto Naturel, 80 80 anyos, mula sa barangay Kabatangan, Talisay City, na matagal lang nagsasaka ng lupain walang titulo sa loob ng mahigit 30, 30 years na nagsasaka, ay sa wakas ay nakatanggap ng titulo sa ilalim ng Project Split. Isang balo, ibinihagi na to ang tanging pangarap niya ay maipamana ang lupa sa kanyang tatlong anak. Salamat, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbibigay sa amin ng lupang maaari namin tawagin amin matapos namin bungkalin ito sa mahabang panahon. Anya sa wikang Ilonggo. Muling pinagtibay ni Secretary Estrella ang paninindigan ng DAR sa utos na ng Pangulo na abilisin ang pamamahagi ng lupa at pagbutihin ang kabuhayan ng mga ARB. Upang masiguro ang tagumpay ng mga ARB na mahagi rin kami ng alagang limang milyon na suportang serbisyo sa sampung samahan ng mga ARB sa Negros Occidental kabilang dito ang mga makinarya at kagamitang pansaka at mga materyales mula sa pagtatayo ng Muscovado Sugar Roasting Centers ayon kay Secretary Estrella. Uy, binagyan din niya ang kahalaga ng Project Split at ng New Lands Program na naglalayong gawing individual ng mga titulo ang mga kloa upang mapatatag ang karapatan sa pag-aari sa lupa at masiguro ang kinabukasan ng mga magsasakang Pilipino. Oh. Binanggit okay. mo yung uh, Moscovado. Maganda yon partner. Maganda yon. Yan ang talagang happy health sugar yun, di ba? Mm. <laughs> Kasi yan tinatawag na raw sugar. Raw sugar. Yeah. Oh, Asukal ko rin yun. aba, ayan na pala si Chairman. Sabi Chairman! mo, partner Ricky, oy, nakarating din. Um, Pasensya na kayo, ah. wala akong, wala akong video ngayon eh. Okay lang. Kamusta kayo, Chairman? Ricky? Okay, ito kasama ni Chairman Randy. Oy, Kuya Randy! na natin ang Scout Rangers. Mga Ah. Scout Rangers. Yes. Oy, nako. Sige. Mabuhay mga Scout Rangers. Mahirap mo maging scout ranger. Aba, mahirap pa. Ah. Ang ba ang ah, alam mo naman ang buhay nila na sa kabundukan na talagang pagsabak sa dilim, umaga, wala. Parang napapanood niyo ba yung maganda serye? Talagang sabak yan, Scout Rangers. Thank you, thank you. Okay. Alam mo Hindi, naman ang eh. sinabi ni partner Vicky, eh, sugar is sugar. Totoo naman yun. Yeah, Pero yeah, at least hindi dumaan sa maraming proseso yung muscovado. Yo. Oh. Ah, Reggae, na 4.21 na ng hapon. Magbabalik kami sa DZRH Time yan. Just hold on. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. 4H! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. 4H! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Mega Fanalo! Fun na all! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Dunkin! Pasalubong ng bayan! 4H! Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, Corporate Event Organizer and Event Host. I am glad I have MXG Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MXG Capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka sa bango ang dami. Charm Fabric Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. O si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Sunroof Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mamadamdam sa lahat ng gusto nyo. sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Sali na! AC isulat ang inyong pangalan, age, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal size envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radyo and Radyo Natin. Kaya sali na! More than 9 million pesos ang pwedeng mapanalunan sa weekly draws and grand draw. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit at malupit na dumit man siya. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hey! Ayan mga kababayan, para sa happy, healthy at iba pa, ano kayang pag-uusapan natin kundi ang Oh my kidneys! Wow! Oh my kidneys! Yes. Bakit? Alam po partner, ako mm. nalulungkot sa dami ng mga dialysis center sa buong Pilipinas. Ito. At ang dami nangangailangan ng pampalinis ng kanilang bato, yeah ang mga kidneys nila. At alam po ninyo, mahal, magpa-dialysis. Kaya sabi ko, ano kaya pag usapan natin yun, kundi ang simple ways at saka mga natural na ways, pamamaraan, na pangalagaan po natin ang ating bato. Very so, timely. Yes. Ang kidneys. Bakit? Kasi kapag malakas ang kidneys, malakas din ang katawan. Mm, malakas. Bakit? Dahil yes. kapag madalas mapagod, ito ay isang warning, madalas mapagod o madaling mapagod, baka apektado na ang kidneys mo. Yo. Hindi ko naman sinasabi that is the only sign. Pero kapag sobra kang pagod na pagod, hindi mo maintindihan kung bakit. O Umakyat ka ah, lang ng hagdan, pagod ka na. Baka may kidney problems ka na. Ito ha, kidney care. Ano bang dapat natin gawin? Gusto nyo, gusto nyo ba yung kidney care muna o yung mga early warning signs? Early kidney problem. Yeah, signs. Early, early signs. Problems. So, sige. Number one, yung sobrang pagod kahit magaan lang ang exercise. Ako, konti lang. Pagod ka na kaagad. Ah. Oo. Tapos pangalawa, pag yung ating uh, yung wiwi, mm-hmm. okay, yung urine, ay dark colored. Oo, pag ihimo, no, dark colored. Malabo ang kulay, tsaka madilim. Mhm. Yun. Yan ang isang talagang obvious na senyal. Pangatlo, unusual frequent urination at night. Unusual. Kasi Naku. syempre kung iinom ka ng isang buong Oo. baso bago matulog, syempre after two hours gigising ka, no? Mhm. Para mag-CR. Pero ito yung unusual, like siguro 3-4 times a, a night na pumupunta ka sa CR, baka meron ng early warning signs. Tapos, ang trabaho po ng kidney ay tanggalin ang dumi o mga toxins sa loob Yo. ng ating katawan. Kaya filter Tagaling. yan, dumadaan, talaga sa kidney. At Tagaling. yung kidney ay tumutulong din sa paggawa ng red blood cells sa katawan. Ayun, kaya pal marami rin. Ano, Kailangan alagaan po natin ng mabuti yung kidneys. Uh, paano natin pangangalagaan ang ating mga kidneys? Number one, syempre, paborito nating inumin. Paborito. Kaya yan. Ang Drink. Tubig. tubig. Inom muna ng tubig. Teka mm. muna. Hmm. Yan. Hmm. Water break. Tubig. Drink. Number Drink. two, eat a balanced diet. Hindi pwedeng sumobra sa isang food group base tulad mm-hmm. ng kasi kakainin mo lang lahat protina, walang carbohydrate, walang mm gulay. Dapat uh, balance. Mo. Dadami ang mga ketones na yan ang pinoproduce ng sobrang daming protein. Ang protein mm ay pumupunta sa ating urine, sa kidneys yes. natin. So ayaw natin yan yung mga ketones. So, dapat balance ang diet natin. Ang nutritious diet. May gulay, carbohydrate, um, protina, kahit anong klaseng protina ang gusto nyo. Basta balance po. Ito. Mm. Number three, limit. Hindi ko naman sinasabing zero ha. Uh, Kundi, konti ang nila. Ang sugar at sodium, ano, ang sugar and sweet drinks. And sweet drinks. Oo. Yung mga drinks na binibili natin, basahin Ang po. tatamis. Sobrang mataas ang sugar, huwag nyo nang bilhin. Mas mabuti pa, uminom na lang kayo ng buko juice. Yes. Okay? So, tama, dapat piliin natin ang mabuti ang ingredients sa bawat produktong binibili po natin sa grocery o sa sari-sari store. Tingnan mm-hmm. mo na lang yung mabuti. Pag nakita no, nyo ang ingredients, ang unang ingredient ay Sugar? Nako. Sugar? Oo. Wag na lang. Wag na lang, please. <laughs> Okay. Balik. After balik mo dyan sa shelf. Number four, exercise. Kailangan Ayun. talaga magkaroon ng Kanina, bago mag eh. exercise na tayo. Okay. Exercise daily. Tama ang ating sirkulasyon, di ba? Mhm. Pag hindi nag-circulate ang ating dugo sa katawan, eh, hindi makakapagtrabaho ng mabuti ang ating lymphatic drainage system. Yeah. yeah. Yung lymphatic drainage ay pinupulot niya yung mga dumi or excess toxin sa dugo po natin. Mm. Pero ginagamit lang niya yung ating pagkilos na para siyang kotse ng lymphatic system natin. Pag hindi tayo kumikilos, lazy din, tamad din ang ating lymph. Yeah. Malinaw ba? Kikilos ang lymphatic system kung kikilos po tayo. Kung gagalaw po tayo. Tama. Yan. Tapos, ito na. Rest when you feel tired. Don't exhaust. Oo. Okay, huwag pipilitin ang sarili kapag pipilit kainin mo. Na. Number five, kailangan talaga ng good sleep. At least seven to nine hours of sleep a night. Seven to nine hours, okay. Mm-hmm. Tapos ito, ito pa dapat toxin free ang ating environment. Sana no, nung nag Ako, kaya. Do, Ah, kaya huwag Toxin na lang gumamit ng insect spray, oo. hindi natural insect spray sa loob ng bahay. O na, masama Kayo bibili ng insecticide na maraming chemicals po na ito po ay lason sa ating katawan. Mm. Alam nyo na kung ano yon hindi ko nababanggit eh. <laughs> Tapos ito, avoid smoking and smokers. Yo, yung pala, bawal yung tumabi sa mga smokers. Talaga nga naman. No? Ito yung napapansin ko ha. Kahit, kahit isang establishment tulad ng isang restaurant, meron silang no smoking sign. Yung mga vapers, akala nila okay lang mag-vape kahit no smoking. Ayun. Oy, mga vapers dyan! Hindi tama ang ginagawa ng mga vapers. Ha? Ah. Umispeto naman kayo! So, oh. so, oh, kasi hindi nahahalata at hindi masyado mabaho. Kaya ganun sila, oh. Iyo. Kala mo lang yung Rosario, yung pala may <laughs> oh. Pero alam mo, nagbe-vape, tapos sa harap mo pa. Iyo. Wow. Kasi anong klaseng epekto yan sa atin, mga non-smokers? Di ba? So please, dapat it should be no smoking, no vaping law. Dapat, uh, yan, manawagan na tayo sa mga Congress, uh, kongresista. Yun. Kailangan merong amendment dyan. Kasi yung mga ibang establishments, nakikita nila yung mga vapors, hindi nila tinitigilan. Ako. Oo. Okay. Kailangan pang ano Okay, next limit sodium, let's say, bibili tayo ng produkto. Gustong gusto natin oh. kumain ng chips. Mm-hmm. Uh, minsan meron kayong craving na ba kumain ng crunchy. So makikita nyo yung ingredients, basahin nyo. Pag nakita nyo, per serving, 170 milligrams to 340 milligrams of sodium per serving. Oh, nako. Bawal Dami meron ka ng 340 milligrams ng sodium. Eh, ang limit po natin ay 2,300 a day. Yun. O, yun lang pala dapat. Ilang pirasong potato chips ang kakainin po natin. Mm. Kung let's ang sodium content niya ay 170 to 340, ilang piraso lang yung partner. Hindi na tayo okay pwede kumain ng ibang pagkain na may asin. Oo. Konti lang yung mga kuyat mga babad sa ating Netflix. Mga... Oo, oh, mga lima. Limang piraso lang na chips. Eh <laughs> alam naman natin, pag nakita mo yung bowl ng chips. Sarap eh, labi lang. Diba? So, at oh. ang matanong ko nga, how many servings of potato chips can you eat in one sitting? Kilala ako, nakakatatong series nga, inuubos na. Diba? Mm, Kaya mm. mag-ingat, pero meron din mga ibang mga snack foods na medyo may konsyensya na sila. Yeah. Makikita nyo Maybe. less sodium or less yeah, Less sodium. Less. Mm-hmm. Pero pag More nyo sugar-free, basahin nyo muna kung anong ibig sabihin nila sa sugar-free. Minsan ginagamit nila yung mga sugar substitutes na minsan mas malala <laughs> sa regular. Ganun ba? Mas malala pa pala. Lalagyan. Be careful ha, pag nakita mo sugar free, hindi naman ibig sabihin shake yun. Number 10, go for no, no processed food. Sana all fresh, galing sa farm, galing yeah. sa mga magsasaka. Yeah. Farm. Yes. Galing ako sa aming pa paapong farm. Kamusta po kayo dyan? Uh, enchanted oh, farm natin. Natural kidney cleanse ano yung mga mm. cleansing natin? Tubig? Buko juice? buko juice. Cranberry juice. Cranberry pala. Okay. Eh. Cranberry. So, sugar beet juice pwede rin. Carrot juice pwede rin. Carrot. Celery juice. Ang galing. Ito, number 12. Choose the foods na mababa sa phosphorus. Phosphorus. Oo. Kasi maraming pagkain na mataas ang phosphorus. Ayaw ng kidney. Yeah. Uh-huh. So kung kakain po tayo ng pagkain na mataas sa phosphorus, hinay-hinay lang. Ibig sabihin, hinay everything in moderation. So ano yung mga pagkain mataas sa phosphorus ay organ meats tulad ng atay, mm. tulad ng chicharon bulaklak. Eh, sarap. Mm. Tulad ng <laughs> peso. Uh-huh. Tulad ng mga karne. Pero ang sinasabi dito, hindi naman bawal ang pagkain. Practice bawal ang mga taong umaabuso, umaabuso. sa appetite. Yun. Kasi lang limitasyon. Kukurot daw eh, tuloy-tuloy naman. Yan. <laughs> Yun lang. Tapos, oh. siyempre, meron po tayong positive thought. Well, siyempre, huwag mag-smoke. Okay? No smoking. It's hmm. bad for the kidneys. Walang, wala nang ibang explanation dyan. Talagang... Ala, ML. Yan, ako, lagot kayo. Oh, Ricky! Oh, number two. Partner. Narinig mo si Cory, ha? Ah. Tigilan mo. partner, golfer kayo. Tanungin oh. nyo sa golf club, ano ang ginagamit nila sa green para manatiling berde ang greens ng mga golfer? Tanungin oh. mo anong ginagamit nilang mga pesticides. Nako. Diba? Buhangin. Maraming buhangin nilalagay. Nako, baka meron pang, eh, pang nilalagay Meron dyan. pa daw eh. Ano pa ba yun? Yung mga heavy metals. Let's say magagasol, magagas up ka. Sus, madre mia, sana wag na lang kasi <laughs> when you inhale all of that, you inhale also the different chemicals in the gasoline station. Mm-hmm. Lalo lang ng heavy metals. So, ingat lang mga kababayan. Number, ano ba tayo? Okay, ito yung advice ng mga esperto. Get mm. regular blood pressure and blood sugar checkup. Yeah. Okay, kasi konektado ang blood pressure sa high blood sugar. Yes. So you please check. Number two, get tested for kidney disease if you have or you don't have, at least meron po tayong prevention. Mm. Okay? Finally, itong ating positive thought for the week, no more excuses. No. Just do it. No more excuses. Just do it. Gawin mo na. Ngayon din. <laughs> Gawin na natin yan. Yes, very good. Happy, healthy at iba Chairman? Uno, wala, <laughs> chairman. Yo, it is 4.39. Magbabalik po tayo na ang guest natin, ang isang napakagaling na ophthalmologist, Maridon, yeah. Dr. Santiago. We'll be right back. Kaya mo yan! Four, eight. Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. So, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Soap. Starwax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ng tubig, balikin tabang sahig. Starwax, Starwax Wax. Kintab na to the max, Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS sis! Bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 3 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique Toothpaste any size. 3 sachets ng Pride Powder 40 grams or 1 pouch ng Pride Powder any size. 1 wrapper ng Pride Bar 370 grams or 2 wrappers ng Pride Bar 95 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax any size. 1 wrapper or one box ng Shield Bath Soap any size. 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid any size. 1 label wrapper ng Smart Paste any size. 1 sachet or 1 box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede kang maging sa Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Creativity meets technology. Know the trends and innovations on creative imaging, signs, and printing at the 28th Graphic Expo 2025 on July 17 to 19, 2025 at the SMX Convention Center, Mall of Asia, Pasay City. Source cutting-edge technologies and solutions to upgrade and improve your business. Attend relevant seminars to keep abreast with the latest knowledge and innovation with industry experts. Register now at www.fmi.com.ph slash Graphic Expo 2025. Call 8896 639 917 522 7346 Email norlin at fmi.com.ph. Visit website www.fmi.com.ph webpage slash Graphic Expo 2025. Good afternoon, Doctora. Welcome. Good afternoon po, sir. Hoy, magandang hapon na Sir, rin. go ahead. Balik. Yes! Nako, eto na tayo sa ating uh, napakagaling na ophthalmologist guest. Ayan. Pero that means beautiful eyes episode ulit. Beautiful eyes episode yes. tayo muli ng Lucky Press. Kaya we just welcome ating uh, panauhin ang Doktora Maria Donna Santiago. MD, MBA. Wow, impressive MBA. naman. Welcome po! Doc. Maybe we can Good ask afternoon to everyone po. Yeah. Good afternoon, Doktora. Matanong ko nga, sa pag-aaral po ninyo tungkol sa mata, sa eyesight at sa vision ng tao, uh, what is the first learning that you picked up o yung napulot nyo sa inyong pag-aaral tungkol sa ating mga mata? That vision is very important po, Ma'am Cory. In Mm. fact, uh, ah, pag inaaral po namin yung tinatawag na mga PWD at low vision, karamihan sa nawawala ng pangita ay talagang nagkakaroon sila ng tinatawag na disabilidad. At marami dito halos gusto ng mamatay kesa mawala ang bista. Tama. Tama yun. Pag sinabi niyong low vision, ano ba yung pagkakaiba sa regular vision, low vision, tapos vision impaired na pwedeng ma-recognize na disability na magkakaroon na sila ng uh, this uh, PWD Apo. card. PWD card. Hindi lahat ano. Apo, ma'am, ah, meron po tayong Apo, meron po tayong categories para diyan but I feel no na sa ganyang punto po, I would rather give way dun sa ating mga espesyalista ng low vision. Kasi I think po ang uh, pinapa pinapa-explain sa atin ngayon ay yung sa aming hanay ng orbit and oculoplasty. Actually po ma'am, nag-prepare po ako ng about a few minutes na presentation para malaman natin at ng ating audience ano ba itong hanay ng mga espesyalista sa orbit and oculoplasty po? Mm-hmm. Sige, alam natin na yung ating mata ay napaka-complicated po. Diba? Para siyang sariling mundo. Ating mga Start mata. explaining, ano ba yung orbit? Ano ba yung orbit? Ayan. Uh, am, can I be allowed to share my screen po? Okay, sure. Pero para sa mga walang uh, ah, TV at nakikinig lang sa radyo, kailangan ipaliwanag ng mabuti. Okay. Sige po. Yung ating mga mata, mga kababayan, kailangan pangalagaan po natin ng mabuti. Yes. Bawal ang mag-dry ang ating eyes. Tama ba, partner Ricky, partner Emmer? Yes, constructive. Para sa mga uh, may TV, merong nasa screen dito. Yung mga... That is a tech, a DCRH tech, to allow Doctora to share her screen. Yeah. Apo. Okay, standby Doctora. Coordinate lang namin. Orbit and uh, ocular uh, for everyone. Okay. Apo. Um, orbit and ocular. Opo. I think, uh, opo. Can you see my slide po na Yung title isa lang lamang? Ah, yung title lamang po Yes. ang nakikita po. First page lang. Okay, so, yes, yes. Ah. Okay. Go, <laughs> ah, okay, pero hindi niyo po nakikita yung iba, yung mga susunod po. Pa siguro one Kasi by I one lang see na pwede. Opo, I can see it po kasi from my Oh, side yung- now, ano? na may pangalan po ninyo, tsaka yung Ah, opo. So, opo, ito po, orbit and oculoplasty para sa lahat, ano? Mm. So, nagpapasalamat po kami na binigyan niyo ng pagkakataon ng aming hanay na mag-explain tungkol sa particular na aspeto ng pag-aaral na ito, no? Marami kasi sa atin, mas alam nila yung retina, glaucoma, cornea, refractive vision. So, kung ipapahintulot po, tatlo lamang po ang paksa na nais kong talakayin. Ano? Meron po tayong tinatawag na congenital anomalies o ipinanganak na merong kapansanan. At ito ay kadalasan apektado ang tatlo sa bawat isang daang katao karamihan sa kadahilanan ay hindi natin nalalaman although kanina narinig ko na nabanggit nyo ang tungkol sa genetic po o yung tinatawag na chromosomal abnormalities. Ang problema, karamihan sa mga batang may gantong kapansanan ay nagiging biktima ng tinatawag nating bullying. Siyempre, oo. Isang halimbawa ay ang mga batang may bukol. Hindi naman lahat ng Bukol ay kailangang operahan kagaya ng batang ito makikita na nag-undergo siya ng iniksyon ng gamot, yung tinatawag nating steroid, at ang bukol ay nawala. Mayroong isang treatment lamang o isang iniksyon ay nagkakaroon na ng magandang reaksyon, meron din naman na kinakailangan nating sundan o series ng pag iniksyon hindi isahan na treatment lamang. Meron ding mga ipinanganak na tinatawag nating kirap. So maliit ang kanilang mata at madalas sila ay natutukso. Kami. Ang kadahilanan dito, ang muscle na nagtataas ng mata o tinatawag nating levator muscle ay mahina. Ito ay aming nauoperahan upang ang pagtaas ay maging pantay sa magkabilang mata. Pwede rin yan sa Hindi mga... naman na Sorry. Hindi lamang para sa mga oh. bata. Yung uh, sinabi niyo yung hindi pantay, na pwede niyong i-operahan, pwede rin sa mga adults yun? Yes, yes ma'am. Yes, yes. No? Uh, actually, nakakatuwa na karamihan sa mga magulang na lumalapit. Or pag kami edad na tatanungin mo, bakit ngayon lang? Bakit gusto mong maoperahan? Ang sagot nila, Doc, NBB po ako eh. No boyfriend since birth. <laughs> so, ang nais lamang nila ay ang kanilang tinatawag na social acceptance. Yeah. No? Uh, ngunit yung nakita nyo kaninang operasyon, hindi lahat ay maaaring ganun kasimple. Kagaya itong pasyenteng ito, pinopoint ng araw na dilaw, na napakaliit ng levator muscle. So hindi namin pwedeng iksian lamang. Ang iba sa kanila ay nangangailangan ng tinatawag na implant upang maiangat ang mata at magpantay. Mm-hmm. Ginagamitan namin sila ng materials. Ah. Anong implant ang ginagamit? Ah, ma'am, pakiripit po yung question. Yung implant na binanggit po ninyo. Ano Ah, sa Pilipinas, marami ang ginagamit natin kasi dahil sa halaga, no, yung presyo. Yung mm. tinatawag na silicone implant. Meron din na naha-harvest natin, ano, yung tinatawag nating fascia lata sa ating legs, sa ating paa, na maaari naming i-harvest. Ngunit yeah. ang iba, no, meron silang agam-agam na payagan tayo dito dahil sinasabi nila, Dok, di imbis na isang sugat, dalawa na ngayon. Mm-hmm. Meron din namang nai-import ano, na fascia lata implant, kaya nga lang ito ay lubhang mas mahal kesa sa tinatawag na silicone implant lamang. Pero ang ganda nito, oh, yung resulta. <laughs> Salamat po ma'am. No? Uh, ah, Siyempre, ang kasama lalo na sa mga batang metosis, ang pag-aalaga ng kanilang magulang o ang kanilang kasamang nakakatanda, yung tinatawag nating post-operative care. Post Hindi naman po porkit maganda ang resulta, kailangan talaga alagaan din. Pag sinabi namin bawal muna mag-swimming, wag naman na sariwa pa ang sugat ay maliligo ka sa dagat o sa swimming pool. May mga pag-iingat po. Meron ding nangangailangan ng antibiotiko after ng ating operasyon. Meron pong tinatawag ano, na pagkakasunod-sunod ng development ng ating talukap ng mata. At pag ito ay hindi nasunod, maaaring magkaroon ng kulang na parte o yung tinatawag nating coloboma. Ito ay isang bata na anim na taong gulang at nagkaroon na ng dalawang operasyon bago dinala sa amin. Sa ganun kalaking pagkukulang, kinailangan naming kumuha ng balat sa ibang parte ng kanyang katawan para mabuo ang pagkukulang sa talukap. Dalawang operasyon ang kinakailangan dahil once na magkaroon ng sariling vascular supply o dugo na kinakunan ng nutrisyon ng graph, ito mm. ay ipinaghihiwalay din namin. Dalawang beses pala. Dalawang beses. Meron ding mga tinatawag na sindroma, no? O magkakasabay na depektibo, kagaya nitong may mga bukol sa mata, meron ding auricular tag o bukol sa may tenga, at meron siyang depektibong bulugod o tinatawag na scoliosis. So, itong mga pasyenteng ito, naooperahan din natin, lalo na kung nire-require sa kanila ng kalibang trabaho, nakaka-distract na tinitingnan, lalo na nasa ka front desk sila o ang kanilang trabaho ay marketing, doc, alisin mo. Hmm. Ang isa pa, no, uh, I'm sure tayong lahat nakikita natin at alam natin kung gaano kadami ang motorsiklo sa daan ay oh. mga aksidente sa sasakyan. Hmm. Meron ding mga nabaril, meron ding mga nasuntok o nabugbog. Ito ay isang pasyente na laglag sa kanyang motorsiklo sa aksidente, ginawa natin hindi lamang ang talukap, ngunit ah. pati na rin ang daanan ng luha. Yes. Tang similar na aksidente, meron ding dala ng aksidente ay nababasag ang bungo na nakapaligid sa mata o tinatawag nating orbit. Maaaring pag ang nabasag ay yung sahig o floor ng bungo, lulubog ang mata ng pasyente. Hindi lamang paglubog, maaaring maipit ang ibang laman at ito ay hindi makakakilos ng sabay sa kabilang mata. Ito ay ating inooperahan, tinatakpan ng butas, ang material na ginagamit ay depende sa edad ng pasyente at depende sa laki ng butas. Merong ang mga kinakailangang gamitin ay metal kagaya ng titanium implant. Opo, Meron ding ang naaapektuhan po ay gilid ng mata at nagiging flat ang kanilang mga pisngi. Meron ding yung gitnang parte na papunta sa ilong ng mata at makikita nating mukhang lumiit ang mata bukod sa magiging apektado ang kanilang daanan ng luha. Sa akin, ang kasama sa pinaka matindi no, pagka ang bungo ay naapektuhan, ay pag ang bubong ang nasira. Dahil maaaring tumulo ang likido ng ating utak o yung tinatawag nating cerebrospinal fluid. Ito ay isang aksidente, hindi lamang nasira ang buto, kundi pumutok ang mata. Masasalba pa aksidente. mata, doktora? Sinabi niyo pumutok. Masasalba pa lang ah. yung... Ma'am, depende po sa laki ng pinsala sa mata. So kagaya po nung kaninang ipinakita, nasira na, bumuka ng malaki, ina-advise natin ang pasyente, maaaring tanggalin ng mata o i-retain, lalo mm. na hmm. kung hindi na nakikit, nakakakita, ngunit asahan yung ito ay liliit. Ang karamihan, pagkaya sinasabi nila, tanggalin nyo na, Dok, meron kasing tinatawag tayong sympathetic ophthalmia. O ang nangyayari ay nagkakaroon ng pamamaga sa matang napinsala at sisimpatya ang kabilang mata mamamaga din. At kadalasan ito ay nagkakaroon ng pagkabulag. Doc, so para ma-avoid yung sympathetic ophthalmia, yeah. Doc, madali sinasabi bang... sa pag-aaral na, opo? Madali bang makahingi yes ang donation ng mata, eye bank? Paano ho ba pagka kailangan ng mata? Ah, sir, sa eye bank kasi, Yeah. hindi ka mabibigyan ng mata na galing sa iba, makakakita din. Mm. Dahil ang teknolohiya para i-transplant ang optic nerve ay hindi pa perfecto. Yun. Pero nagkaroon sila ng mga pag-aaral sa ibang bansa at sinimulan nila ito. Ngunit yeah. wala pa na talagang maitatransplant pati ang ugat na nakakabit sa ating utak o yung tinatawag nating optic nerve. Sana dumating ang panahon na mangyari iyon. Malapit na, malapit. Sana nga po, ma'am. Okay. So ito ay mga naaksidente sa bomba, tinamaan ng kwitis, sa loob ng mata sumabog, mm. pinarel, no? At sa kabutihang palad, ano, pagka nakuha natin ng maaga, walang ibang tinamaang struktura, nananatili silang nakakakita at nakakuha natin ang bala ng buo. Yo. Yes, parting words. Uh, ma'am. Mm-hmm. Po? Yes, ah, ang ganda, ang ganda. Ano ba yung mga parting words natin? Ba? Dahil Opo, ang parting words po natin, sir, no, pag nakakakita tayo ng ganto, no? Mm. Uh, kasama na diyan yung mga biktima ng violence against women and children. Violence. Isipin natin na meron tayong mga doktor sa iba-ibang ospital na maaaring puntahan at tayo ay matutulungan. Ah, Marami sorry. tayong espesyalista o dalubhasa po. Tawag ah, yeah. sa Volunteers Against Crime and Corruption, ang VACC. Yeah. Yes. Yes, ma'am. Galing-galing. Nako, maraming maraming impormasyon na nasaga, nasagap tayo ngayon. Napaka-informative po, Dr. Santiago. Saan po kayo mapupuntahan o yung mga ating nakikinig gusto Uh, eh, siguro sir, i-search na lang po natin sa internet kasi mahirap naman ho na para nag-advertise po tayo. Oh, May okay. ethical standards. Sumasali kayo sa mga Rotary Club, yung mga medical missions, sumasali ba rin kayo? Yes, ma'am. Sumasali po. Ah, ang, lalo na ang violence against women and children ay isa sa mga advokasya na talagang nais kong i-maintain ang aking pagiging aktibo po. Tatawag po kami sa inyo. Welcome! Nako! Ay, Welcome po sa inyong tulong po. Maraming maraming salamat, Dr. Maridon Santiago, ang ating uh, bagong volunteer ng Kaya Mo Yan. <laughs> thank you po, thank you po, ma'am. Salamat po. Salamat po, Sir Ricky, Ma'am Cory, Sir Emer. Thank you. Yes. Cory, may papatingin ka. Yung kapag- Thank you, Doktora. Kinakamusta ka lang ni Ma'am Linda. <laughs> Opo. Siya <laughs> <laughs> kay isa sa aking mga pinakamagagaling na tita po. Sana naman ako kahit katiting ng kanyang utak. Yeah. <laughs> Doktora, maraming maraming salamat at mabuhay ka. Mabuhay. Thank you po, Doc. Maraming salamat din po. Thank you. Thank you po. Sorry. Maraming lang kami sa pamilya ng aking tita Lila. Oo. Oo. Aleli Quirino para sa mga hindi nakapunta sa kanyang... Condolences, partner. Ay, yung funeral was this morning and mm-hmm. uh, alam ko marami siyang mga kliyente, mga fellow fel uh, mga colleagues sa legal industry sa legal uh, industry mm-hmm. uh, at saka ang daming mga abogado sa uh, isa lang naman ang uh, wake niya eh, isang gabi lang. Ang daming mga uh, abogadong dumating at dumalo sa kanyang uh, lamay. So maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo at nagdasal para sa kanya, para sa peaceful transition ni Attorney Aleli Lila Quirino. Yes. Nakikiramay okay. po uh, Joey De Castro para kay Esperanza Bayot or me. Oh, oh. Kiramay po, Joey. At saka yung pamilya MS yes. ni Pael Bernabe. Nakikiramay Pael Bernabe, po kami yes. sa klase namin. Kabats yeah. namin si Paelder. Oo, oh, at saka kay Lolit Solis, ano? Uy, manang. Oh, Astrid, oh. nakikiramay din po kami. Oh, yes. Naku, nakikiramay. Okay. Malaking tulong po yan nung nasa show business po kami nila Kuya Randy. Mara ay, nakikiramay po kay Mama, parang Lolit. Yes. And siyempre, okay, Joey Sebrer also. Nakikiramay oh, kami. oh, yung anak ni Pasaman Joe. Alright, Temer. Yes. Ah, nako, what a wonderful uh, day again dito. Huwag nyo kaming, ba- balikan nyo po kami next week. Kami po ang inyong mga bayani ng Kaya Mo Yan dito lang sa Ang paboritong show Rich. Sabado ang Kaya Kaya, Kaya, Mo Mo Yan. Yan. Yan. Ay. Kaya Mo Yan. sa ikawalumput-anim na taon ng kauna-unahang radyo, DZRH. Ang lahat ng aming pagsusubika ay para sa iyo, bayang kong Pilipinas. Sa napakahabang taon na kami pinarangalan, ang aming natatanging inspirasyon ay paglingkuran ka ng buong puso, mahal kong bayan. Kaya naman, kami magpapatuloy na iangat ang pagseserbisyo at pagbabantay sa iyo, Pilipinas. Sa ikawalumput-anim na taon namin sa himpapawid, karangalan namin ang maglingkod sa iyo ng buong puso, tapang at galing. Dahil ang kauna-unahang radyo, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, kahit nasaan ka, Pilipino. Walumpot ani galing! Sa ikawalumput-anim na taon ng kauna-unahang radyo, DZRH, nasungkit nito ang prestigyosong KBP Golden Dove Award pinarangalan ang DZRH bilang 28th KBP Best AM Radio Station in Metro Manila. Best Public Affairs Program, Damdamin Bayan. Best Science and Technology Program, Radyo Henyo. Best Public Affairs Program Host, Milky Rigunan. Best Public Service Program Host, Nay Binauhan. Best Science and Technology Journalist, Angelo Palmones. Best Field Reporter, Giselle Ricafort. Best Culture and Arts Program at Best Drama Program, Radyo Balintatao. At ang Best Radio Public Service Announcement, Labyunak, patunay na DZRH lang ang inyong pinagkakatiwalaan. Kaya naman, Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ito po ang DZRH, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras, 8 minuto makalipas ang alas 5. Jose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DCRH. Boom! Balita! Mainit! Malaman! Sa Sagisag ng katotohanan. DCRH. Boom! Balita! Boom! Boom! Balita! Magandang hapon Pilipinas sa ulo ng ating mga balita. Boom! Dating bagyong bising lumakas pa sa labas ng Philippi o Philippine Area of Responsibility habagat patuloy na nagpapaulan sa bansa. Boom! Balita! Boom! Balita! Sa ating DZRH exclusive, iba pang personalidad gusto umano makipag-usap sa DOJ sa kanilang papel sa missing sa Bungero. Boom! Balita! Pito sugatan sa sunog sa Mandaluyong. Nasa isandaang pamilya naman nasunugan sa Maynila. Balita. Balita. Isang Pinay at isang Moroccan national huli sa NAIA hinihinalang biktima ng mail order bride scheme. Balita. Balita. Panibagong rollback sa presyo ng petrolyo asahan sa susunod na linggo. Boom. At 241 estudyante sa University of the Philippines magtatapos bilang oh. summa cum laude. Mm-hmm. Yan ho ang ating headlines ngayong unang Sabado ng Hulyo, July 5, 2025. Sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News sa Luzon, Visayas at Mindanao, live po via streaming sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television YouTube channel at DZRH TV sa higit isang libong cable operators sa buong Pilipinas. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulyas. At ito po si Yuval Reyes para sa DZRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Boom! Balita! Boom! Balita! Sa detalye ng ating mga balita, Mabagal na kumikilos ang bagyong Danas o dating bagyong Bising east-northeastward sa karagatan ng extreme northern Luzon. Sa huling monitoring ng pag-asa kaninang alas 2 ng hapon, huling namataan ng bagyo sa layong 465 kilometro kanluran ng Basco, Batanes. Lalo pa itong lumakas sa 85 km per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 105 km per hour. Inaabisuhan pa rin ang mga may maliliit na sasakyang pandagat kabilang ang motorbankas na huwag munang pumalaot dahil sa sama ng panahon. Kahit nakalabas na ng Pilipinas, inaasahan pa rin na paulanin nito ang hilagang bahagi ng bansa habang hindi naalis ang posibilidad na pumasok ulit sa par sa lunes at lalabas din sa kaparehong araw. Boom! Sa kaugnay na balita, asahan na ang wet weekend dahil sa epekto ng bagyong bising na huling namataan sa layong 480 kilometers kanluran ng Basco Batanes. Ayon sa pag-asa, pinalalakas pa rin nito ang habagat na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at Antique. Magdadala rin ito ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa bahagi ho ng Batanes at Babuyan Island. Nagbabala rin ng pag-asa sa malalakas na hangin sa Hilagang Luzon at maalo na karagatan sa mga baybaying dagat ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan at Batanes. Boom! Balita! Boom! Balita! Sa iba pa mga balita, pitong katao ang naitalang injured sa nangyaring sunog sa isang residential area sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City kaninang tanghali. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumiklab ang sunog bandang alas 11.24 ng umaga sa likod ng 9 de Pebrero Elementary School. Umabot sa ikaapat na alarma ang sunog at idinektarang fire out alas 12.30 na ng hapon. Nagpapatuloy ang investigasyon sa nangyaring insidente. Mula dyan sa Mandaluyong, sumiklab din ang isang malaking sunog sa isang residential area sa Santol Street sa Santa Mesa, Maynila kaninang umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tinatayang aabot sa isang daang pamilya o katumbas ng tatlong dang individual ang nawalan ng bahay. Bandang alas 9.30 inireport ang sunog na mabilis na iniakyat sa third alarm bandang alas 9.45 ng umaga. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga magkakadikit na bahay. Tumagal ng halos isang oras ang sunog bago ito naapula bandang 10.45 ng umaga. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi at halaga ng pinsala ng sunog. Balita. Boom! Balita. Alas 5.14, may iba pang gustong lumutang sa Department of Justice upang ipaliwanag ang kanilang papel sa investigasyon sa missing sabongeros. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na identified ang mga ito na taga-industriya na nakikita sa mga larawang lumalabas online. Sabi ni Remulla marami ang nakikipag-usap sa kanya kaugnay sa imbestigasyon ng missing sabungero na nais ipaliwanag ang kanilang papel. As of last night, no? meron nang nagparating ng salita na gusto nung makipag-usap sa akin mm. tungkol sa kanilang papel mm. dito sa investigasyon na to. Mm. In addition dito sa Totoy. In addition to all, to all, to all, tool, tool. So, maraming sa sabongero, sabong industry, Marami na- isabong, mm. yung gusto makipag-usap. Oo. Pero sisiguraduhin ko dyan, kakausapin ko yan, malagagi may testigo. Oo. Mm. Hindi ko kinakausap yan na mag-isa. Oo. Oo. Kailangan- Siyempre, then, para Mahirap na. transparent. Exactly. Oo. Hmm. Sa kaugnay ho na balita, may mga pamilya ng 34 na missing sa Bungero ang bumigay na o hindi na nagtuloy ng kaso. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni DOJ Secretary Boying Remulya na posibleng naareglo na ang ibang mga pamilya na hindi na humaharap ngayon. Pero giit ni Remulya, hindi pwedeng maareglo na lang dahil hindi lang interes sa mga pamilya ang nakasalalay kundi ng Estado. Mahalaga o umano na matutang mga Pilipino sa karanasan ng missing sa bungeros upang hindi na maulit pa ang tinawag nitong impunity o kawalan ng hostisya. Pakinggan natin muli si Secretary Boying Remulla. Dahil we are after the interest of the families, mm. but this is the interest of the state. Ano right ito? Now. People na ito eh, di ba? O, oh, tao, taong bayan na oh. dito ang may interest sa kaso mm. sa bungero. Mm. Kaya in a certain sense, wala akong areglo rito. Mm-hmm. Pwede niyong padaliin ang buhay ng mga nagiintay pero ang posisyon dito ng Estado, kinakailangan matuto ang taong bayan sa karanasan na nangyari dito sa Missing Sabongeros. Tama. Balita. Balita. Alas 5.16 na harang ng Bureau of Immigration ang isang Pinay at Moroccan national matapos mahuling gumagamit ng Peking Marriage Certificate sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Bureau of Immigration, pinigilan ng mga tauhan sa NAIA Terminal 1 ang 41 o 41 anyos na Filipina at 52 anyos na Moroccan na kasama niya habang patungo sana sa Morocco via Saudi Arabia. Sa magkahiwalay na interrogation, napansin ang hindi pagkakatugma ng kanilang mga sagot nang ipakita ng dalawang kanilang marriage certificate. Agad itong isinailalim sa pagsusuri at napag-alamang peke dahil dito agad silang itinurn over sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT na posibleng konektado sa kaso ng human trafficking. Paalala ng BI o paalala ni Immigration Commissioner Joel Viado, hindi palalampasin ang sino mang gumagamit ng peking dokumento lalo na kung ito'y bahagi ng human trafficking. Boom! Sa iba pa natin mga balita, itinanggi ni Senator Mark Villar na may kinalaman siya sa joint venture agreements ng Prime Water at iba pang local water districts na pinangangasiwaan ng Local Water Utilities Administration noong ito ay attached agency pa ng Department of Public Works and Highways sa panahon na siya ang kalihim ng ahensya. Paglilinaw ni Senator Mark, wala siyang direct o indirect interest sa prime water kahit na ito ay pagmamayari ng pamilya Villar. Giit ng senador, sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang sekretary ng Public Works ay hindi siya naging parte ng kahit anong transaksyon sa pagitan ng prime water at sa partner districts nito. Si Senator Villar ay nagsilbing chief ng DPWH mula noong taong 2016 hanggang taong 2021. Boom! Balita! Boom! Asahan na ang maliit na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, base sa limang araw na trading, 70 centavos hanggang 90 centavos ang posibleng ibaba ng kada litro ng gasolina habang 10 centavos hanggang 30 centavos naman sa diesel. Posible namang maglaro sa 60 centavos hanggang 80 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Ito na ang pangalawang sunod na linggo ng rollback sa presyo ng petrolyo at kabilang pa rin sa dahilan ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran ngunit hindi kalakihan ng tapyas dahil mataas o dahil sa mataas na taripa ng Amerika. Samantala, magsasagawa ng region-wide inspection ang Department of Labor and Employment upang matiyak na nasusunod ang 50 pesos na umento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Benny Laguesma, inatasan na ang regional at field offices sa NCR sa pagkakasa ng inspeksyon. Sinabi ni National Wages and Productivity Commission Executive Director Crisalda C. na magde-deploy sila ng mga grupo upang ma-monitor ang pagsunod ng mga pribadong establishmento. Sisimula ng inspeksyon sa araw na epektibong aumento sa sahod o, sa sim- o simula sa July 18. Babala ng dole, mahaharap sa sanksyon ang mga establishmentong mapatu- mapatutunayang hindi sumusunod sa bagong wage order. Damn. Sa atin namang, ano ba to, good news o sakto lang? Magtatapos bilang summa cum laude ang nasa 241 mga estudyante. Oho, 241. Summa cum laude ho, ah, summa cum laude. Mula ho sa University of the Philippines o UP Diliman ngayong taon, Ayon sa universidad, bukod sa nasabing bilang, mayroon din na 1,143 na manya cum laude at 985 na cum laude. Sa datos, bahagyang bumaba ang bilang ng summa cum laude ngayong taon kumpara sa 286 noong isang taon. Gaganapin naman ang graduation sa University Amphitheater sa darating na linggo, July 6 kung saan isang uh, kilalang media personality ang magiging guest speaker. Mabahagya pang bumaba. Pero... Hmm. Nabawasan pa yun. Parang mula pandemic, uh, nakita na yung pagtaas na yan. Mm-hmm. Siguro dahil na rin sa reforma talaga sa edukasyon natin. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5.21 na ho ng hapon, nagdeklara ng beach closure, closure at suspension ng water-related activities ang local government unit ng San Juan sa La Union. Kasunod pa rin ito ng nararanasang masamang kalagayan ng panahon na sinabayan pa ng southwest monsoon o hanging habagat. Base sa Executive Order number no. 22, epektibong beach closure ngayong araw ng Sabado, July 5 until further notice. Inaatasan ng lahat ng barangay officials ng mga coastal barangays, gayon din ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police at MDRRMO na mahigpit na ipatupad ang kautusan. Samantala, pinalaya ng Bureau of Corrections o Bucor ang aabot sa isang libo at apat na persons deprived of liberty o PDL mula Hunyo at 13 hanggang Hulyo 4 Ayon sa pamunuan ng Bucor, ang mga pinalaya ay kinabibilangan ng 61 na absuelto sa kanilang mga kasong kriminal. 16 na nabigyan ng probation, 16 na nabigyan ng habeas corpus, 74 na nabigyan ng parol, dalawang nakapagpiyansa at higit 800 na nag-expire na ang sintensya. Mayroon din 52 PDL na napalaya mula sa Correctional Institution for Women, isa mula sa Ihuay Prison and Penal Farm at sa ibang mga bilangguan sa buong bansa. Base sa datos ng Bucor, kabuang 24,583 na mga PDL na ang pinalaya mula sa o mula nang magsimula ang Marcos Jr. administration. Boom! Nagkasundo ang Pilipinas at Canada na paigtingin ang kooperasyon nito sa kalakalan, depensa at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ito ang ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasunod ng kanilang pag-uusap sa telepono ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon kay Marcos, pinasalamatan din niya si Carney sa pag-alalay nito sa Filipino community sa Vancouver na mangyari ang Lapu-Lapu Festival tragedy. Giit ng Pangulo, naging magandang usapan nila ng Prime Minister na nagtagal lamang ng 20 minuto. Balita. Balita. Nakabalik na ng Pilipinas ang walong Pilipinong caregivers sa Israel na naipit sa tensyon sa Middle East. Sinalubong sila sa naiya ng mga opisyal ng DMW, DSWD, OWA at uh, ng Manila International Airport Authority Medical Team. Nagpasalamat naman si DMW Secretary o OIC Undersecretary Dominic Rubia Tutay sa ligtas na paglapag ng mga OFWs. Ang mga repatriated OFW ay makatatanggap ng reintegration support gaya ng assistance at access sa mga livelihood, health at welfare program ng pamahalaan. Sa iba pa natin mga balita, dalawa ang patay habang apat naman na individual ang naospital makaraang kumain ng puffer fish o butete sa Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Kinilala ang mga nasawi na sina Repsine Galiner, 16 anyos at si Mary Joy Gumata, 30 anyos. Apat na individual naman ang na-admit sa ospital kabilang na ang 13 anyos na lalaki. Napagalamang sumama ang pakiramdam ng mga biktima matapos kainin ang pufferfish na nahuli ni Galiner. Uh, dead on arrival, sina Mary Joy at Repsine habang nagpapagaling naman ang apat na iba pang mga biktima. Ang butete ay mayroong neurotoxin kung kaya't kailangan ng masusing preparasyon para sa ligtas na pagkain nito. Damn. Hmm. Oras po natin, alas 5.25 na ng hapon sa ating pagbabalik. Mga balita naman na malalaking nangyari nito hong nagdaang linggo. Inyo pa rin pong nakakasama. Ito ho si Kyle Bulyas. At ito po si Yuval Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang ating oras. Ano oras na? Ang ating oras, alas 5.25 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. 4 Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. 4 Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. 4 Imagine the taste of caramel with your Dunkin' coffee. That signature bold espresso with smooth steamed milk, luscious vanilla, and on top, a rich caramel drizzle. Mm. There's no treat like Dunkin' Caramel Macchiato. Another classic coffee made the Dunkin' way. <sighs> Dunkin' Caramel Macchiato. There's nothing like Dunkin'. Dunkin, pasalubong ng bayan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa number 1, Smart Dish Washing Paste. Ang galing-galing mo! Smart, smart Dish Washing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo, mato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Magic number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Ara mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Makikanta sa next song natin. Hatid ng Champion Detergent. Sa Champion with Quick Wash Technology, less time sa labada, hashtag mamadaming time na sa pamilya. Mama! champion. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sali na! AC isulat ang inyong pangalan, age, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal size envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. Kaya sali na! More than 9 million pesos pesos ang pwedeng mapanalunan sa weekly draws and grand draw. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo. Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Mga malalaking balita nitong linggo ating babalikan. Ating ihimayin dito sa DZRH Boom Balita Rewind. Para sa ating top 5 story of the week, Matapos magkaroon ng delay, opisyal ng ipinroklama si dating Marikina Mayor Marcy Teodoro bilang kinatawa ng unang distrito ng Marikina. Naantala ang ah, proklamasyon dahil sa naunang pagtanggi ng Comelec Marikina na magsagawa ng canvas at proklamasyon habang hinihintay ang formal na kautusan para mag-convene ang Board of Canvassers. Kaugnay nito, maghahain ng reklamo. Ah, tuloy pa rin pala. Ang kampo ni Teodoro laban sa election officers ng Marikina dahil sa naging unnecessary delay sa kanyang proklamasyon. Matatandaang sa kabila ng pagdalabas ng kalatas ng COMELEC na final and executory na ang pagbaligtad sa diskwalipikasyon kay Teodoro. Hinarang pa rin ito ng Comelec Marikina. Lumusob din sa tanggapan ng Comelec sa Marikina ang mga taga-suporta ni Teodoro para ipanawagan ang kanyang proklamasyon. Magugunitan sila ng Comelec First Division ang COC o Certificate of Candidacy ni Teodoro dahil iginit ng kanyang kalaban na si Senator Coco o dating Senator Coco Pimentel na hindi umano residente sa lugar si Teodoro. Pero kalaunan ay napatunayan ng unbank na residente si Teodoro sa unang distrito ng Marikina, partikular sa San Roque. Para naman sa ating top 4 story of the week, nako isang uh, good news ito para sa mga minimum wage earner oh. dito sa Metro Manila. Sa pag ah, Oo, kasi well, bahagi tayo ng mga minimum wage earner tayo. Mm-hmm. At uh, kaugnay nga yan, inaprobahan na nga ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang dagdag na 50 pesos sa daily wage ng mga minimum wage earner sa Metro Manila. Epektibo ang bagong sahod simula sa July 18, 2025 na itinuturing na pinakamataas na wage hike sa kasaysayan ng rehiyon. Ang naturang wage hike ay welcome sa Federation of Free Workers pero ayon sa Pangulo nito na si Sonny Matula, sus- susuportahan pa rin nila ang nakabinbin na 100 pesos at 200 pesos na nationwide increase sa Kamara at Senado. Iginiit din ni Matula na dapat gawing nationwide ang pagpapatupad ng dagdag sahod dahil nagdudulot lamang umano ng diskriminasyon ang regional wage scheme sa kabila nito, iba't ibang panukala tungkol sa aumento sa sahod ang inihain ng mga mambabatas sa pagbubukas ng 20th Congress. Kabilang dito ang pag-amienda sa Labor Code of the Philippines na layong ma-institutionalize ang national minimum wage at ibasura na ang regional minimum wage rates. Muli ring inihain sa Kamara ang panukalang 200 pesos legislated wage hike na layong itulak ang kauna-unahang legislated across-the-board wage hike sa loob ng halos apat na dekada. Ayon sa mga mambabatas, wage hike ang kailangan ng mga manggagawa upang makasabay sila sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. Pero suntok sa buwan talaga yung ano eh. Pero dapat yung ta- mm-hmm. tama yung computation ng living wage na 1,750. 1,700 uh, ba? Oo, yung ah, na- ah, National ah, Living Family, Oo, family Wage. Oo. Eh kaya lang kita nyo naman ho 200, 100. Kasi kung titignan mo yung 50 pesos sa isang mm. araw, ano ba yung mabibili mo? Oo, kung uh, sa bigas, hindi din papasok sa isang kilo eh. Uh, meron siguro, pero yung mga mabababang klase ng bigas. Mm. Pero sa... Uh, uh, Ulam mo pa. sige, pwede na din. Para sa ating top 2 story of the week, isinusulong ngayon sa Kongreso ang pagkakaroon ng mahigpit na regulasyon sa online gambling at ang posibleng total ban para rito. Sa Kamara, kinwestiyon ng Akbayan Party List ang pagdami ng mga naglalakihang billboard sa EDSA at sa iba pang pangunahing kalsada na nag-e-endorso ng online sugal. Sabi ni Representative Percy Sendanya, Tila nagiging normalized na ang paggamit ng mga online gambling applications. Dahil dito, iminungkahi ni Representative Chel Jokno na alisin na ang paggamit ng mga e-wallet bilang pantaya sa e-gambling. Tama ka dyan, Attorney Chel. Ani ay madali itong nagagamit ng mga kabataan kaya posibleng malulong din sila sa sugal. Dahil dito, dapat din anyang higpitan ang access sa online gambling applications tulad ng ginagawang paghigpit sa loob ng mga kasino. Sa panig naman ng Senado, isinusulong ang total ban sa online gambling. Inahalin tulad ni Senator Mig Subiri ang online gambling sa Pogo kaya dapat rin anyang ipasara ang mga ito. Sa ilalim ng kanyang panukalang Anti-Online Gambling Act of 2025, ipagbabawal na ang lahat ng uri ng online sugal, lokal man o sa ibang bansa. Ibig sabihin no, offshore operated. Bukod dito, magiging responsibilidad din ng mga internet service provider, mobile network operators at digital platforms na i-block ang mga online gambling site. ba yung kaya minsan nakikita kita sa sulok na Oy. gumaganong-ganon <laughs> ka? Hindi ako yun ah. Ah, ganun. Pero ano, totoo yung sinabi ni ano eh ni <laughs> Representative Sendanya na parang ah, hmm. nagiging normalized na siya na parang oh, kasi ang dali-dali niya kasi ah, mabuksan Hindi katulad eh. sa casino, alam mo, pwede ka mag-ban, 'di ba? Mhm. Pag yung kamag-anak ah, gusto nilang i-request yung baba tatay o nanay o kapatid na laging nandoon mhm. pupunta, pwede nilang i-request na i-ban Ibig sabihin sa gate pa lang, pwede nang hindi papasukin. Tsaka hindi madaling uh, pasukin yung mga ano oh. eh, mga oh. legitimate na casino kasi tsaka maraming bantay. Tsaka eh. mahal din eh pag tumaya ka doon eh. mm-hmm. eh. Kulang nga 10 piso mo doon eh. Dito 5 piso, sabi dito mm-hmm. pwede kang diba, tumaya. pwede. Oh. Tapos gag- ang gamit mo lang eh yung e-wallet. Oo, oh, anumang e-wallet meron ka diyan, pwede, 'di ba? Mm-hmm. Uh, good 'yan, Attorney Chell, 'yan. At para naman sa ating uh, top 2 story of the week, kinasuhan na ng cyber libel ni Senator Risa Ontiveros si Michael Maurilio alias Rene at ang labing isa pang mga individual kabilang ng ilang vlogger. Kaugnay ito ng isang video na inupload online ni Maurilio na nag-aakusa kay Ontiveros na binayaran umano niya ito upang tumestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy at idawit sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Una nang pinabulaanan ni Ontiveros ang akusasyon at iginiit na si Maurilio pa ang humingi ng tulong sa kanyang tanggapan upang isiwalat ang kanyang mga nalalaman sa mga insidente ng pang-aabuso sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Bukod kay Maurilio, kinasuhan din ng senadora ang ilan pang mga vlogger at personalidad na sangkot sa pagpapakalat ng peking impormasyon online. Kabilang dito sina Crisette Chu, dating broadcaster na si Jay Sonza, sa Rogando Sasot, dating press secretary Trixie Cruz Angeles at si Banat Bay. Sabi pa ni uh, Hontiveros, maaring madagdagan pa ang mga kakasuhan niya base sa investigasyon ng NBI at hindi lamang cyber libel ang maaari niyang i-file kundi iba pang mga kaso. Pansin mo sa mga matatalas diyan yung ano, yung bibig, yung walang preno mm-hmm. na wala namang patunay sa mga sinasabi, eh hanapin mo kung nasaan kung nandito ba sa Pilipinas. Kaya tama tong ginawa ni ano eh, mm-hmm. eh Senator Risa Ontiveros na sampulan na tong mga oh, to. It's about time. Oh, kahit Namimihasa eh. uh, dyan natin mas magagamit yung Interpol o International Police kung magkaroon na ng resolution yung kaso dito nang magtigil lalo na yung wala, wala naman Para naman sa ating top story of the week. Dapat pa ba natin pagdebatihan to? Pero mamaya na nating uh, aalamin yan sa pagbabalik pa rin po ng DZRH Boom Balita Rewind. Inyo pa rin po nakakasama. Ako po si Kyle Bulias. At dito po si Yuel Reyes. Ang oras natin, alas 5.41 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. 4 Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. R-H! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Mega Fanalo! Fun na all! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. R-H! Hi, ito po si Sherwin Bata Alfaro ng DZRH MX3. Dito ako bilib. R-H! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada! Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mama. sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. RH! Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Babon, Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. I am Dr. Nino Rodil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mama. sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. RH! soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i mo. Pamilya protektado, Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Wax ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kintab na to the max, max, max. Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Razor H at 86. This is it! Magtungo lang sa Soto Street sa CCP Complex sa harap ng opisina ng DZRH sa July 15 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi at makisaya sa nag-uumapaw na sobra-sobrang sorpresa para sa mga magpapadikit ng DZRH sticker sa kanilang mga sasakyan, mapa taxi, PNVS, pribadong sasakyan, pampublikong sasakyan, bus, jeep, tricycle, mototaxi o motor mo pa yan. Pag nagpadikit ka ng Deezer AC sticker sa iyong sasakyan, instant pa premyo ang mapapalalunan. We are giving away up to 200,000 pesos cash as instant prize. At bukod pa dyan, may 100 bags of groceries din tayong ipamimigay. May pa-premyo, may pakain, may pamasahe, may panalo kaya makisaya sa sama-samang sorpresa, dikit-dikit na papremyo sa Deezer H Anniversary Dikit Panalo sa Deezer H MBZ Media Group Head Office, Soto Street, CCP Complex sa July 15 araw ng Martes. Program starts at 9pm onwards. So so, sa Deezer H social media pages, sa Deezer H Facebook, Deezer H YouTube at sa Deezer H TikTok ang announcement of winners. Para naman sa ating top 1 story of the week. Dawit na ang pangalan ng negosyante at day o gaming tycoon na si AA Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kasunod dito ng revelasyon mula sa whistleblower na si Julie Patidongan o si alias Totoy na unang kumanta na itinapon umano sa lawa ng taal mga bangkay ng missing sa Bungeros. Kaugnay nito kinasuhan ni Atong Ang si Patidongan kasama ang isa pang whistleblower na si Alan Bantiles o alias Brown. Kabilang sa mga isinampang kaso ang attempted robbery, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent person at slander. Ayon kay Attorney Lorna Kapunan, ang abogado ni Ang, malisyoso at walang basehan ang akusasyon na ibinabato sa kanyang kliyente. Samantala, iginit naman ni Barreto na may kinalaman siya sa naturang krimen at iginiit na isa lamang siya sa 20 investors ng isabong operations ni Ang. Laki din ng inano na ito, no? ng development dito. Ito yung pinag-usapan natin last week na hindi pa natin pinapangalanan. Pero ngayon, all out na siya. Ah, galing na rin naman mismo kasi sa whistleblower. Eh, yung mga una naman, mga hinala-hinala lang. Hmm. Ayon pa sa kanyang abogado, imbento lamang ang pagkakadawit sa kanya ni Patidongan. Una rito sinabi ni SOJ, Secretary Boying Remulla, ng DZRH Executive Session nakasama sa iniimbestigahan nilang persons of interest ang dalawa. Nagpapatuloy anya sa kasalukuyan ang case build o case build up laban sa dalawa kasama ang dalawampung iba pang miyembro ng Alpha Group ng Isabong. Samantala, tinutulan naman ng company Ang nagawing state witness si Patidongan. Sinabi naman ni Remulla na nasa ilalim na ngayon ang proteksyon ng PNP o Philippine National Police si Patidongan. Samantala nasa ilalim na rin ng restricted uh, duty ang 15 tauhan ng PNP na idinadawit din sa kaso ng missing sa Bungeros. Sabi ni Remulla, lumabas sa investigasyon ng mga alegasyon na sangkot umano sa pagpatay sa mga sabungero ang mga nabanggit na pulis. Yan na po ang mga balitang itinampok sa ating top 5 stories o stories of the week sa DZRH Boom Balita Rewind. Atin huyang binalikan. Ating hinimay dito pa rin sa DZRH Boom Balita Rewind. Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumaldumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsoy na balita. Mga chapsoy na balita. Chika, para sa ating chapsoy na balita, unahin na natin ang business news. Dumating na ang unang batch ng mga wind turbine generator para sa Tanay Wind Power Project na pinangungunahan ng Alternergy Holdings Corporation. Ayon sa Alternergy, ang shipment ay binubuo ng labindalawang wind blades na may habang 70 kilometro bawat isa kasama ang iba pang bahagi ng turbine. Dumating ito sa sakay ng ocean barge sa Dinahican Port sa Infanta, Quezon sa pamamagitan ng itinatayong jetty ng Alternergy Tanay Wind Corporation. Ang Tanay Wind Power Project ay may kabuang kapasidad na 128 megawatts at inaasahang magiging isa sa pinakamalaking ambag sa renewable energy ng bansa. Bawat isang wind turbine ay may kapasidad na 8 megawatts, ang pinakamalaki sa Pilipinas sa ngayon ang may gawa nito at ang uh, kapag na-install ay aabot sa 200 metro ang taas ng bawat wind turbine. May ganito na sa ano, eh, 'di ba? Bukod sa of course ang nauna diyan yung Ilocos mm-hmm. Norte, pero meron din sa bahagi ng uh, ah, Rizal, Rizal din yata. Meron. Tanay din yata. Ah, Nagiging tourist attraction na nga din. Oh, yung tourist ganyan. attraction at the same time, uh, yung benefit din mm. para sa renewable energy. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. At para naman sa ating uh, health news, ano nga ba ang uh, benepisyo ng luya? Isang natural at laging nasa ating kusina ang sangkap na patuloy na binibigyang halaga ng mga eksperto sa kalusugan, ang luya. Ayon sa pag-aaral, ang luya ay hindi lamang pampalasa sa mga pagkain, kundi isa rin epektibong halamang gamot na maraming benepisyo sa kalusugan. Narito ang ilang benepisyo ng luya. Number 1, nakatutulong sa pamamaga dahil sa anti-inflammatory properties na nakatutulong sa pananakit ng mga kasukasuan. Pampalakas din ito ng immune system ang uh, regular na pag-inom ng salabat at uh, ay maaring ang regular na pag-inom ng salabat ay maaring makatulong upang makaiwas sa ubo, sipon at lagnat. Nako, uh, ah, napapanahon na yan ngayong uh, pag, uh, panahon ng mga pag-ulan. At uh, ikatlo, pampagaan din ito ng uh, paghilab ng tiyan at pagsusuka. Tulong din ito sa pagpapababa ng blood sugar. At uh, paalala naman mula sa ating mga eksperto, bagamat maraming benepisyo ang luya, Paalala ng mga doktor na mahalagang kumonsulta muna sa profesional sa kalusugan, lalo na kung may iniinom na maintenance medication upang maiwasan ang posibleng interaksyon ng gamot at halamang gamot. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Balita naman sa Ibayong Dagat, pinagahanap pa rin ang di bababa sa 25 bata na kabilang sa 750 mga bata na dumalo sa isang Christian summer camp sa Texas sa Amerika. Ito yung matapos ang mapaminsalang baha da, o dala ng tuloy-tuloy na pag-ulan na nakapagpawasak sa mga kabahayan, gayon din ang mga sasakyan. Idineklara na ang state of emergency dahil sa lawak ng pinsala. Una nang iniulat na nasa 24 katao ang nasawi sa malagim na trahedya. Chapsoy na balita. Chapsoy na balita. Para naman sa ating balitang showbiz pero isa o itong uh, malungkot na balita sapagkat mm-hmm. pumanaw na ang Australian actor na si Julian McMahon sa edad na 56 dahil yan sa sakit na cancer. Kinumpirma ng kanyang asawa na si Kelly McMahon na namayapa na si Julian nitong July 2, 2025. Hindi na idinatalya pa ni Kelly kung anong klaseng cancer ang mayroon ng kanyang asawa at hiniling na lamang sa mga supporter nito ang privacy para sa kanilang pamilya. Kilala si Julian sa kanyang mga natatanging pagganap ah, bilang si Dr. Doom sa 2005 Fantastic Four at sa sequel nitong Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Aunt May mula sa Hong Kong, magandang uh, hapon. Same time zone lang naman dyan sa Hong Kong, eh, sa mm-hmm. HK. Sa atin naman balitang sports, nasungkit ng isang Pinay ang bronze medal para sa Women's Elite Open ng Morzine, Morzine Spartan Ultra World Championship sa France. Natapos ni Sandy Menchie ang karera sa loob ng 8 hours, 44 minutes at 22 seconds. Si Sandy Menchi Abahan ay tubong Baguio City at naging kampiyon sa limang o 5 km obstacle race noong taong 2019 sa Manila Southeast Asian Games. Samantala, nanguna naman sa Spartan race si Leslie Lee June ng France na nakakuha ng 8 hours, 2 minutes and 15 seconds halos dikit lang ha. At uh, sinundan naman ni Andrea Berquez ng Great Britain na mayroong uh, ah, 8 hours, 19 minutes and 45 seconds. Ang Spartan Ultra ay isang karera na may habang 50 kilometro na naglalaman ng 60 obstacle course na layong sukatin ang tatag at bilis ng isang atleta. Congratulations mm-hmm. sa ating kababayan na si Sandy Menchi Abahan. Yan ho sa Morzine uh, Spartan Ultra World Championship na ginanap sa France. Chapsoy na balita. Chapsoy na balita. Boom! Balita! Boom! Balita! Balikan natin ang ating headlines. Nating bagyong bising, lumakas pa habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility habagat patuloy na nagpapaulan sa bansa. Sa ating DZRH exclusive, iba pang personalidad gusto umanong makipag-usap sa DOJ sa kanilang papel sa missing sa Bungeros. Pito sugatan sa sunog sa Mandaluyong, nasa isandaang pamilya naman nasunugan sa Maynila. Isang Pinay at Moroccan national huli sa NAIA, hinihinalang biktima ng mail order bride scheme. Panibagong rollback sa presyo ng petrolyo asahan sa susunod na linggo. At 241 estudyante sa University of the Philippines magtatapos bilang summa cum laude. Boom! Balita! Boom! Balita! Yan ho ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa DZRH Boom Balita ngayong unang Sabado ng Hulyo July 5, 2025 sa pangalan ng buong person ng DZRH News. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L. Ang ating pong oras, Dalawang minuto bago mag alas 6 ng gabi. Four, eight. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Darito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. At ang verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Yeso Kristong Panginoon. Panalangin tayo. Panginoon, Panginoon aming Diyos, Diyos Kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Yeso Kristong anak mo pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Yeso Kristo ring Panginoon namin Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ikawalumput-anim na taon ng kauna-unahang radyo, DGRH. Ang lahat ng aming pagsusumikap ay para sa iyo, bayang kong Pilipinas. Sa napakahabang taon na kami pinarangalan, ang aming natatanging inspirasyon ay paglingkuran ka ng buong puso, mahal kong bayan. Kaya naman, kami magpapatuloy na iangat ang pagseserbisyo at pagbabantay sa iyo, Pilipinas. Sa ikawalumput-anim na taon namin sa himpapawid, karangalan namin ang maglingkod sa iyo ng buong puso, tapang at galing. Dahil ang kauna-unahang radyo, ZZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, kahit nasaan ka, Pilipinas. 86 Galing! Sa ikawalumput-anim na taon ng kauna-unahang radyo, DZRH, nasungkit nito ang prestigyosong KBP Golden Dove Award. Pinarangalan ang DZRH bilang 28th KBP Best AM Radio Station in Metro Manila. Best Public Affairs Program, Dam Dami Bayan. Best Science and Technology Program, Radyo Henyo. Best Public Affairs Program Host, Milky Rigunan. Best Public Service Program Host, May Binauhan. Best Science and Technology Journalist, Angelo Palmones. Best Field Reporter, Giselle Ricafort. Best Culture and Arts Program at Best Drama Program, Radyo Balintatao at ang Best Radio Public Service Announcement, Labyunak, patunay na DZRH lang ang inyong pinagkakatiwalaan. Kaya naman, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras, 3 ah, minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Narito na ang programang nagtataguyod sa lokal na talento ng bawat Pilipino. Manood, makinig sa mga musika at likha sa Spotlight. Mga kwento ng pangarap, hirap at tagumpay na masarap pakinggan. Dito lang yan sa Spotlight. Kasama si Sister L. Elaine. Abby Spotlight. Spotlight. Kasama si Sister L. now. I am ating mga mundo Para Isang magandang gabi, Luzon, Visaya, sa Mindanao. Good evening everyone! Isang maulang gabi. Kumusta po sa mga nanonood at nakikinig sa atin? Tayo po ay live na live. Ngayon pong araw na naman ng Sabado, it's July 5, 2025. Unang Sabado sa buwan ng Hulyo, tayo po ay live na live na napapanood sa ating mga social media accounts. DZRH News Facebook page, DZRH News Television YouTube channel. Live na live po tayo sa inyong mga television via cable channels nationwide po yan. And of course, sa inyong pong mga radyo via 666 kHz. I-follow nyo rin po ang aking social media accounts, Sister L, ang akin pong official Facebook page, and of course, ang akin pong Instagram. Ayan, ginagamit ko po yung real name ko, Elaine Apit. Samahan nyo po ako sa isang oras na masayang kwentuhan. Of course, may kasamang inspirasyon at motibasyon. Dito po sa programang Ang Advokasya ay suportahan ang ating mga local artists. Again, ito po ang Spotlight. Hindi po ako nag-iisa ngayong gabi. Mayroon tayong makakasama. Maya-maya ipapakilala ko siya. Pero sa mga bumabiyahe po dyan, paalala sa mga driver, lalo na yung mga nakatutok sa atin palagi, mga hindi umaabsent. Maraming maraming salamat. Ingat-ingat po at chill-chill lang, makalma lang ano. Kapag ka ah, merong uh, medyo uh, sa unahan mo driver na medyo eh, epal-epal, 'di ba? Yung mga mga pasaway, eh wag niyo nang pansinin. Hayaan niyo na lang sila. Pero ako po ay gusto ko munang mag-thank you sa lahat ng mga viewers, listeners na walang sawang sumusuporta dito po sa ating programang Spotlight. Of course, we are uh, nominated as a finalist po tayo sa katatapos latest lang na 28 uh, Golden Dove Awards. And of course, ang inyo pong lingkod ay uh, finalist bilang Best uh, variety program host. And of course, ang istasyon po namin ay pinang- pinarangalan bilang Best AM Radio Station in Metro Manila sa 28 Golden Dove Awards. Ah. And uh, salamat po kasi hindi lang po isa ang naiuwi namin. Sampung gintong kalapate po ang aming naiuwi. Kaya naman, maraming maraming salamat po. Sana ay hindi kayo magsawa na sumuporta, makinig, manood sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas dahil kami po ay magse-celebrate ng aming 86 years na po kami. Ayan, 86 years na po kami na nagbibigay ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Nagbibigay ng balita. Ayan po ay sa July 15. So July 15 po ang aming 86th anniversary. 86 years na po. Ang dami na po na history na nangyari na pinagdaanan ng DZRH. Abangan nyo po, meron kaming document elementary para po sa mga milestone ng aming istasyon. Ah, kasama na po dyan, of course, sa DZRH po ah, napakinggan, trivia lang bago natin ipakilala ang ating guest na ngayong gabi. Of course, dalawang ating guest, yung isa live sa ating studio at yung isa eh, imported. Oh. Via Zoom lang natin siyang makakasama. Hindi siya pwedeng lumipad pabalik ng Pilipinas. Ano? Pero yun nga po, ang DZRH po, no, napakinggan dito ang panunumpa ni Manuel L. Quezon. Ang, uh, di ba? Ah, ganun tayo kaantigo. <laughs> Ganun tayo katanda. Pero um, napakalaki po na, ano yun, ah, pag, parte ng history, yung Bataan Death March. Ilan sa mga uh, Dating staff ng KZRH po siya noon. 1939 po ang uh, ah, DZRH uh, ah, na buhay isinilang sa Pilipinas. So, yung mga staff ng KZRH ay isa po sa mga kabi o kabilang po doon sa naka-experience po ng Bataan Death March. At hindi lang po yan yung mga malalaking nangyari dito sa aming stasyon na naiere, napakinggan. May mga malalaking tao din po na Uh, dito din po napakinggan unang-una yung kanilang mga tinig, lalo na po yung mga nagdaang opisyal katulad na lamang po ni former President uh, Corazon Aquino, ang yumaong former President. So, yan po ay trivia lamang. So, abangan nyo po, marami kaming pasabog, may mga papremyo din kami sa aming anniversary. Abangan nyo yan. Pero eto na, ang ating guest ngayong gabi, hindi ako nag-iisa, ayoko mag-isa, malungkot mag-isa, kaya naghanap ako ng kasama. Oo. <laughs> Kaya naman ipapakilala ko na unahin kakausapin ko muna ang nandito sa studio para maiba naman. Mamaya na yung ating uh, nasa Zoom. Ah, actually, next week na lang pala siya. <laughs> Eme. <laughs> Nag-zoom pala, hindi tinawag. <laughs> Eto na, live na live ang ating guest ngayong gabi. Isa pong singer. Ayan, uh, mamaya excited ako marinig ang kwento ng uh, buhay ng ating uh, guest. Walang iba kundi si Ryan Patrocinio. Hi Ryan, good evening at welcome sa ating programang Spotlight. Hi ma'am. Magandang gabi po at sa lahat ng nakikinig ngayon. Magandang magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, parang medyo hyper ka. <laughs> Ah, ito si Ryan, bago nagpunta rito, may tinurok to sa sarili. <laughs> Eh, gusto ko yan. Gusto ko yan. Oo, kasi oo. sabi ko, ma'am, kasi Ah. inantok ako kasi mula ako sa biyahe kanina. Ah, okay. Kaya sabi ko, hindi pwedeng mawalan ako ng energy ngayon. Oo, kailangan buhay ka. Oo, kung ano yung energy ni, ni Ma'am Elaine, kailangan susundan ko. <laughs> Parang hirap sundan yun, ah. <laughs> Hindi, okay lang yun. Alam mo, gusto ko yung ganyan kasama kasi pag tutulog-tulog ka, eh, baka mamaya dagukan kita pag break. Dinagukan. Oy, gumising ka. Pero yung nakakatuwa, thank you you so much for being here. Yeah. At uh, excited ako mamaya magkukwentuhan tayo. Ipunta muna natin eh. Baka maniwala sa akin, next week ko siya tatawagin. <laughs> <laughs> Kawawa, walang tulugan yan dyan sa Zoom. Of course, ang ating suking-suki na guest dito sa ating programa, si Sir Benz Liavore, ang founder ng Liavore Music Records. Sir Benz, good morning dyan sa Canada. yes! Bagong umaga, bagong pag uh, sa amin si Lane. Of mm. course, Ryan, ayan, salamat po. At uh, nandito kami ulit, mm-hmm. sa inyong lahat. Ayan. Maraming maraming Salamat Yan naman po, ang gusto kong panggugulo. Po. Makabuluhang panggugulo. Oh, kapag kapag ka yes, walang kabuluhan sir. eh wag na lang. <laughs> Pero eto muna Sir Benz, kon konting ah, kwentuhan muna tayo. Unahin ko muna si Ryan yeah. kasi si Ryan ay uh, sa paningin ko ay very bagets pa siya. So curious ako kung si Ryan ay uh, nag-aaral ka pa ba? Hindi na-graduate na po last 2022. Ah, talaga? Ang bata mo, tingnan na. Ilang, Wala- ta- ilang taon ka na? 27 na po ako. Ah, mukha kang 26. Eh. <laughs> Ah, isang taon lang pala. Isang taon. Okay. Eme, eh, pero ito, graduate ka na and uh, of course, ikaw ay singer, nagpe-perform ka. Aside from being a singer, ano pa yung ibang pinagkakaibalahan ng isang Ryan Patrocinio? Ah, aside sa kumakanta po ako, mm. nag-hosting din po ako. Ah, oh. focus po ako sa pag-host ng mga events, pageants, Events. mga ganun. Mm. Sinasabay ko sa pagkanta din 'yan. Ayun, maganda yun, no? Yung nag-host ka na, singer ka pa. Oo. Doble ba ang talent fee kapag ka Mm, pag ganun kasi pinapackage na. <laughs> Sayang eh, Pero no? depende, Hindi- depende Hindi pwedeng doble. Depende kapag maraming budget ang kliyenta. <laughs> Kasi di ba parang ang laki ng tipid mo dun ah. Oo. Kasi pag ah, the singing host, The singing di ba? host, Oo. Kumakanta ka na, nag-host ka pa. Luging-lugi ka nun. <laughs> Alam mo, buti na lang talaga hindi ako kumakanta. O, nag-host lang ano ang din boses ako. ni Ma'am Elaine eh. <laughs> Ay, yung boses mo, alatang nag-host ka eh. Kasi kapag, Oo. kapag, kapag nag-host talaga, kumakanta daw po yun. Ako hindi. Ay, ah, talaga ba? Dumadalda lang talaga. Kasi- hindi ako pwedeng ah, kumanta, baka mawalan ako ako ng racket. So, sintonado ko eh. Sa bahay lang ako kumakanta. Pero ito, uh, Ryan, nag-host ka. Uh-huh. Alam alam ko, medyo pagka may racket kasi sa hosting, alam mm. ko kung magkano kitaan dyan eh. May idea ko eh. Oo. So, medyo mabubuhay ka dyan pagka medyo marami kang <laughs> racket. Oo. Oo, Pero, uh, ito, eh, nag-host ka pero wala kang, uh, hindi, ka, hindi ka kumuha ng regular job. Ito Ah, talaga yung pinagkakabalan. Opo, kasi na, ah, nasa plano ko na po yun na after I, grad- I I graduated, Mhm. ah, mag-take ako ng civil service and at the same time mag-focus oh. ako sa sa mm-hmm. hosting at sa singing talaga. Yun yung pinurso ko muna. Sabi ko hindi muna ako magpa ah, maghanap ng regular job kasi mm-hmm gusto ko munang gawin ko ano yung passion, passion ko. yes. So, wag ka na maganap, masaya yung ganyan. <laughs> Eko, pero kung babalikan mo yung sarili mo nung uh, nagsisimula pa lang sa pagkanta, of course, and then sa pag-hosting kasi uh, parang along the way nahuhon tayo, mm. 'di ba? Oo, Gumagaling tayo, eh. hindi ka naman pinanganak na sobrang galing Oo, mo na. Yeah. So, ano yung ano yung ano yung sasabihin mo sa sa sarili mo? Yung yung before, yung yung before. Hindi ka ba nagsisi? Actually, hindi ako nagsisi. Ayun. Nagpapasalamat Yun yung ako. maganda. Oo, Oo. nagpapa- parang, parang ginawa ko siya motivation kasi dati, mm-hmm. ay, nung, nung may mga nag- may mga ginawa akong inspiration na tao. Mm-hmm. Kaya pinurso ko yun at pinush din ako nila na kailangan gawin ko ito kahit alam ko dati na eh, parang hindi ko kaya. Mm-hmm. Kasi alam kong paano kaya simulan ito kasi hindi ko alam kung paano. Mm-hmm. Kaya nagkaroon ako ng tip at ginawa ko yung inspiration na nagpapasa- nagpapasalamat ako sa ganun. And speaking of that, ano naman yung pinakamahalagang lesson for you? Kasi sabi mo, nagpapasalamat ka doon sa mga taong yun at hindi ka nagsisi, wala kang mm-hmm. regret doon sa decision mo. No? Ano naman yung lesson na natutunan mo na mula nung yung, yung journey mo as an artist, as a musician, and of course, as a host? Ano yung uh, pinakamahalagang lesson na natutunan mo doon? Yung ano, mapagpasensya lang talaga mm-hmm. na hindi magmadali na makamtan ko ano yung dapat na ano. Mm. Parang marunong mag-antay. Magantay. Mm. Tapos, syempre, uh, be humble always. Yun yung pinakamalaking lesson na talagang tinatak sa akin. Mm-hmm. Oh, nakakatuwa. Oo. Yung pagiging, kasi mahirap maging mayabang, ano? Totoo yun. Baka mamaya ba naglalakad ka, ka, patirin ka. Eh. <laughs> Ah, Habang naglalakad ka, pinatid ka. Pinatid ka. Oo. Pero paano mo ginagamit yung music? Kasi ikaw yung singing host. Paano mo naman ginagamit yung music ah, para magbigay ng inspiration doon sa iba? parang uh, kapag kakanta ka kasi, you're a story- storyteller. Yes. Doon namin uh, nilalabas yung totoong emosyon, kung ano yung binibigay na emosyon ng kanta, mm-hmm. at yung, tsaka yung totoong damdamin. Mahirap kasi na kumanta ka lang na hindi mm-hmm. nararamdaman ng tao yun. So, ibig sabihin, meaning dapat tayo mismo na singer, tayo mismo na singer, uh-huh. tayo ikaw, ikaw lang, ikaw lang. <laughs> ikaw lang. kailangan okay, kailangan <laughs> nilalagay din kasi yung sarili doon sa kanta para at least ma-feel din ng ng uh-huh. nakikinig. Oo, I agree with you kasi may mga singer na parang pag kumakanta sila, ramdam ramdam mo, tapos nakikita mo sa oh, mukha oh, nila. Oh, oh. Pero may iilan, hindi ko naman ilalahat. Uh-huh. May iilan na parang kakantahin lang nila. Nawala lang. Na hindi mo maramdaman, oh, 'di ba? Pero yun. kapag kayong singer kasi nandoon yung emotion, madadala ka rin eh, mafi-feel yes, mo rin siya. Yes. And speaking of emotion, eto naman si Sir Benz, meron akong gustong itanong sa kanya bilang siya ay isang uh, composer, producer, ano naman yung uh, mga una mong ginagawa, Sir Benz, ano? Ikaw ay nagko-compose. Kapag ka gumagawa ka ng kanta, paano mo siya, paano mo siya sinisimulan? Ano yung inuuna mo? Yung lyrics ba? Ano ba? Ah, paano ka ba gumawa ng kanta? Mm. Sa paggawa ng kanta, Miss Elaine, mm. may hmm. proseso din sa isip ko, syempre. Mm. Hindi ko na sinusulat. Basta pagka umupo ako at may naisipang gustong isulat, mm. uh, tinitignan ko muna saan patungo yung kwento. Anong klaseng kwento ang isusulat ko. Syempre, mm. pag uh, pinagtagpi-tagpi mo yung mga nasa isip mo at mga nasa ah, mga karanasan mo. Doon mo mm-hmm. mabubuo yung kwento. Pero Mhm. syempre may mga katanungan ako. Ano ba ang umpisa ng kanta? Mm-hmm. Ano ang mangyayari sa chorus? Mm-hmm. Ano ang mga maiiwan sa puso o sa isipan ng mga ma- nakikinig sa mga kanta na ginagawa ko? So doon ko pag ah, nasimulan lahat, mag- ah, pagka ginawa ko kasi yung isang kanta, I'll make sure na may istorya talaga siya. May istorya, may ah, patutunguhan yung istorya at higit sa lahat, yung aral para pagkatapos ng kanta, may mga katanungan pa rin na maiiwan sa mga nakikinig sa kanta na ginagawa ko. Mm-hmm. Yung emosyon, nandyan na yun eh. Mm-hmm. Mga karanasan ang gamitin mo para mas maisulat mo ng maayos yung kanta na ginagawa ng isang composer. Mm-hmm. Napakaganda yun, ng sinabi mo, Sir Benz. No? Parang uh, ang, uh, ah, nako, more on nakafocus ka doon sa paano mo maipadarama sa tao kung ano yung nararamdaman, kung ano yung paano feelings mo doon sa kanan, Totoo. nandun siya yung mararamdaman mo. Pero, sa iyo ba nagmamatter? Importante ba sa iyo yung trends? Kasi 'di ba may mar- ay, ganito yung trend ngayon eh. Eh, dapat ganito tayo. Actually, Gan- ganon ka ba? O mas gusto mong sundin kung ano yung, yung nasa puso mo? sa nangyayari sa Labore Music Records, Miss Elaine, mm. ang im- mas inuna ko muna yung mga parang branding ng Labore Music. Mm-hmm. Gusto ko makilala ang Labore Music sa hugot Song, sa the same oh, time mm-hmm. yung inspirational. Mm-hmm. Then ngayon lumalabas na ako sa uh, comfort zone ko. Mm-hmm. Halimbawa yung mga kanta na hindi ko nasusulat dati na may actually yung bago kong nagawa, mm-hmm. kare yung may mura, yung may, may mga ano ganon. Mm-hmm. Kasi yun yung mga tinatangkilik ngayon ng mga tao. Pero mm-hmm. syempre nangyayari, more on relatable stories talaga yung ano ko, yung Mm. ginagawa ko. Mas maganda kasi yung mga kanta tumatatak sa puso ng tao, sa isipan ng tao. Mm. Alam ko naman na sa trends kasi minsan hindi Mm. nagtatagal. Alam mo yun? yes, oo. Mas bumabalik pa rin sila sa mga mas may ah, kwento, relatable, Mhm. kahit hindi ka nasasaktan. Mhm. Pag napakinggan mo yung, yung mga kanta ng Labore Music, Mhm. masasaktan ka. Alam mo yun? Yung <laughs> parang Oo, yung kahit hindi nangyari sa'yo, Oo. nangyari sa kanta dahil napakinggan mo yung mga nagawa ng Gabore Music. Mm, mm-hmm. mafe-feel mo siya. At ah, mamaya, may pasample si Ryan, may baon siya kahit mm. inuubo-ubo siya katulad ko. Uso yata talaga ngayon ng colds, Oo. ano? So, ingat-ingat po yung ating mga viewers, listeners, sa mga nanonood. Mag-ingat po tayo. Huwag magpapaambon. Ito feeling ko nagpaulan. Oo. Uso yung ulan. Oo, uso yung ulan dito, Sir Ben. Eh. Diyan dyan ba sa Canada? Kumusta naman ang weather dyan? Umu- umuulan din, Miss Ah, Elaine. din. Umuulan ng pera. Ay! Hindi po di ba ano? pumunta kami dyan? Oo. Kailangan namin yun. Ah, wisikan mo kami. Ah. na. <laughs> Gusto kayo Kung wisdom umuulan ng, ano, ng ah, tubig talaga, ah. di- dito naman ay umuulan naman talaga, di- ah, Umuulan gaya ng mga nakaraan. Pero Mhm. okay lang din, kaya, kaya naman. Ayun. Oh, ay mamaya, ah, yung mga song na inihanda para sa atin ni Ryan ay mapapakinggan na natin yan ah, sa atin pong pagbabalik. Eh, Sir Benz, dyan ka lang. Magbabalik tayo. Pilipinas ang oras, 20 ah, minutes after 6. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Tested ang Covenant Polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Araw-araw. MX3 para MX-Traordinary. With beta gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3. mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Makikanta sa next song natin, hatid ng Champion Detergent sa Champion with Quick Wash Technology, less time sa labada, hashtag mamadaming time na sa pamilya. Mama! champion na Lambingan with Happy Champion ako Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. ACS ACS Milyones! Mga misis! kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 3 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique Toothpaste any size. 3 sachets ng Pride Powder 40 grams or 1 pouch ng Pride Powder any size. 1 wrapper ng Pride Bar 370 grams or 2 wrappers ng Pride Bar 95 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax any size. 1 wrapper or one box ng Shield Bath Soap any size. Two sachets ng Smart Liquid 50ml or one pouch ng Smart Liquid any size. One label wrapper ng Smart Paste any size. One sachet or one box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap any size. Three sachets of Charm Fabcon 30ml or one pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede kang maging millionaire. Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. You need toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. E Mula sa number 1, Smart Dish Washing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dish Washing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday. day. Yan yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste! Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. R. H. R. H. And we are back. Ayan. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Spotlight. Nakakasama niyo pa rin po, Sister L. Elaine Apit. And of course, ang ating guest, uh, singer si Ryan. Welcome back. And of course, si Sir Benz na live via Zoom. So eto na, without further ado, papakantahin ko na ang inuubo-ubo. Ayan, gusto ko yung nahihirapan siya hanggang sa gumapang Challenge siya. ako eh. <laughs> Sabi ganun. <laughs> Oo. Papahirapan ko siya hanggang sa gumapang siya. Very kontrabida sa movie, ano. <laughs> eh, pero kasi, di ba, sabi Malayo. ko, oh, pero kapag ka, ano, kapag ka nailusot niya to nang hindi siya nauubo, bibigyan ko to May ng- Bibigyan ko sampung palakpak. Umaas Jal, Umasa. Ay, May umasa. <laughs> malayo ang uh, malayo ang pinanggalingan niyan, Miss Elaine. Uh, ah. Corona dal pa yan, just color. Napakalayo naman. Baka may baong tubig to, ah. <laughs> Pero eto na, Sir Bess. Diyan ka lang. Papakantahin ko muna si Ryan. Ah, eh, sayang naman yung kanyang mga baon kung hindi natin mapapakinggan. At paano ko sasabing magaling talaga siya kung hindi siya magsasample sa ating programa. Kaya naman, eto na. Ladies and gentlemen, na may kasamang pag-ubo. Char. Huwag <laughs> naman sana, Lord. Ako naaawa kay Ryan. Alam ko ang pakiramdam ng ubong-ubo ka na. <laughs> Pero hindi mo pwedeng gawin. Eto na po, si Ryan Patrocinio with his song, Sa Aking Paglipad. Thank you. sayang na araw sa aking paghihintay. Pagsubok ay nalampasan. Lumaban ako ng tunay. Karamay ang Diyos sa pag pangarap ko aking hinahangad Lahat ay kakayanin Kapiling ang ningning ng mga bituin Pangarap ko'y tutuparin sa aking paglipad ikaw ang aking mithiin tagumpay sa buhay aking yayakapin Kaya kong makipagsabayan sa talentong nakasanayan Pag-awit ng aking puso Ang baon ko hanggang dulo Sa aking paglipat sa itaas Pangarap aabutin pag kong lakas Pangarap ay kakayanin Kapiling ang hingin ng mga bituin Pangarap ko'y tutuparin Sa aking paglipad ikaw ang tagumpay sa buhay aking kakayanin. Ibay ng dibdib, lakas ng loob, kailanman di ako mapapagod. rin sa aking paglipat ikaw ang aking mithiin tagumpay sa buhay aking yayakapin yayakapin ng mga bituin pangarap Siyempre, kasing lamig ng panahon sa Pilipinas ngayon. Ay, kinaya! Kinaya! Kinaya! Ang, galing, ang galing ni Ryan! Yay! And one, two, three, four. Yung <laughs> atawa, sampung palakpak talaga binigay. Corny, kakasar! Pero alam mo, ito sa aking paglipad ay hindi siya bago na napakinggan ko. Pero tanungin natin si Sir Benz, ano ang inspirasyon niya nung ginawa niya tong kantang? Sir Benz. Ah, sa aking paglipad, Miss Elaine, ay uh, iniisip ko yung mga pinagdaanan ko nung mga panahon na walang-wala tayo. Mm. Yan yung nag-joke sa akin para gawin itong kantang ito. At syempre, mm. lahat ng mga tao nakakasalamuhan natin, marami tayong mga nakikita at mga nakakasalubong na iba't ibang mga istorya. Mm. Pag pag uh, pinagtagpi-tagpi mo, nabuo ko itong kantang ito. Syempre, yung mga taong nangangarap, may mga pangarap at uh, pilit nating tinutupad yung mga pangarap natin. Mm-hmm. Sa syempre gamit yung pagsisikap natin, lakas ng loob at higit sa lahat yung pagdarasal natin sa Panginoon. Yan, ah, halo-halo na diyan sa kantang iyan. Mm-hmm. Uh, it's all about uh, hope, dream at saka love Ayun. yung kantang ito. Mm-hmm. All in one. Kung may three in one, ikaw all mayroong one. all in one. Yes. Pero alam mo Sir Benz, ako curious ako kasi si Ryan pala ay nagsusulat din ng song nagko-compose ka rin. True. Ah, Nagsusulat bago ka. lang. Bago lang. Actually, hindi, ah, oo, oh, mm. bago ko Bago lang siya lang siya. Idol niya ako. <laughs> gusto ko, Pero iba si gusto ko talaga yun yung uh, idol niya ako. Ayan, self-proclaimed. <laughs> <laughs> Pero ito nga, Ryan, paano ka napunta sa pagsusulat ng kanta? Bali na, na-inspire lang siguro ako sa mga ah, kapwa ko musicians na mm-hmm. nagkakaroon ng sariling kanta. Mhm. Ah, gusto ko din maranasan kung kung ano kaya sa feeling mm-hmm. na magsulat ng kanta kasi wala mm-hmm. akong idea mm-hmm. before mm-hmm. yes. kung paano simulan kasi napakahirap talaga. Mm-hmm uh, madali lang kantahin pero mahirap gawin. Mahirap <laughs> gawin. mahirap sulatin yeah. kasi kailangan may meron kang inspirasyon sa paggawa mm-hmm. ng kanta mm-hmm. para mas maging emotional yung song o mas mag- mas maganda pakinggan. Mm, -hmm. at, at itong itong song na title niya ay Kinikilig. Mm. Uh, ikaw ang nagsulat nito. Alam mo mas gusto ko rin siyang pakinggan pero mamaya-maya konti kasi yes. kailangan muna nating mag-commercial eh baka mamaya wala na akong swelduhin sa susunod. paano <laughs> naman pamilya uh ko, di ba? Ah, ah. <laughs> charot lang. Pero mamaya kapag ka may time, papapakanta ko sa'yo yung kinikilig na yan. Kasi curious ako eh. Kasi yung dalawang song na prepare mo, ang composer nun si Sir Benz. Benz. Pero itong isang song ay ikaw. So, <laughs> papakinggan ko din. No. Na-excite ako. Sige, mamaya yan sa ating Alright. pagbabalik. Pilipinas ang oras, 6.35. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. 4H! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. 4H! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. 4H! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada! Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! Pride. Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mama. sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain? Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po ng mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. Itry nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta at gamma mangosteen para happy kayo. At siyempre, kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. R-H-R-H. And we are back. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Spotlight. And of course, we have here, live all the way from Coronadal City. Wow, naging beauty pageant. <laughs> Pero ang layo ng pinanggalingan ng ating guest. Akala ko ni Eme Eme lang ako ni Sir Benz. Galing pala talaga itong Coronadal. <laughs> <laughs> Kaya pala pagdating niya dito, groggy pa siya. Groggy. <laughs> Nahilo siya sa eroplano. <laughs> Pero eto na, Ryan. Ah, eh, yung next song na kakantahin mo ay Sabihan Mo Lang Ako. Eh, bago ko pa ipakanta tong Sabihan Mo Lang Ako, Sir Benz, yung Sabihan Mo Lang Ako ay ano ba to? Nagpapaalam sa nanay. ni charot lang. Ano ba yung, ano ba yung hugot natin sa song na to? Ay nako, ito yung pinakamabigat na awitin ng Labori Music. Isa sa mga napakaraming napagdaanan itong kwentong ito, Miss Elaine. Mm. Yung taong nagmahal nito ay ah, pilit na isinasalba yung relasyon na meron sila sa taong minahal niya. Kasi sa mm. buhay natin, hindi porke nag-aaway, may, may mayroon kayong ang- ah, in- mayroon kayong hindi pinagkakaintindihan, mm-hmm. ang nagiging solusyon ay umalis, bumitaw, mm-hmm. mm-hmm. makipaghiwalay. Dapat hindi. Mm-hmm. Kasi kung gaano nyo kamahal yung tao, dapat intindihin nyo yung isa't isa, unawain nyo yung mga pagkukulang nyo sa isa't isa, yung kahinaan ninyo, dapat alam nyo yung uh, i-analyze yung mga sitwasyon na dumarating. Mm-hmm. So itong sabihan mo lang ako, pilit niyang sinasalba yung relasyon na mm-hmm. meron sila ng ilang taon. Pero syempre, sa pagod na taong ito na umintindi at magmahal, mm-hmm. na, na gagawa niyang uh, sumuko at uh, magbigay na lang, magpalaya na lang. Ayun. Yan, ganun. Oh, so, dapat pala, ano to, ano, chill lang muna, pagkagalit, wag munang ah, yes. magdedesisyon. Mag-usap, Oo, space, usap muna, yes. Magbigay yun. kayo ng space sa bawat Para isa. nakaka Kasi minsan pagka hyper yung <laughs> emosyon yung pareho, Oo. hindi kayo nakakapag-isip ng tama. Ang iisipin nyo, bumitaw, lumayo, at Mm. magpakalayo-layo talaga. Oh, sabi at nga nila, ang relasyon meron kayo. tama, kapag ka daw yung emotion mo ay mataas, yung intelligence daw ng isang tao ay low. So parang kailangan talaga kalmahin mo na yung sarili maganda tong song na to. Gusto kong hmm. mapakinggan kasi nakaka-relate ako bilang isang maldita. Charot! <laughs> bilang isang maldita na lahat na lang ay ah, tingin niya tama siya. <laughs> o sa mga babae dyan, hindi lahat ng oras tama kayo ha. Sabi ko sa inyo. Pero eto na. Sabayan mo ng ano, Na- sabayan mo yung buhok mo, Ate Miss Elaine. Pag ah, maldita, ganun, ganun ka lang. Ganyan, Nakaganon dapat na lagi. May sakit. Sabay paypay. <laughs> Sabay pa may pamaypay ka ganyan. <laughs> Hindi, charot lang. Umaura pa, nakakaasar. Sarap sa bunutan. Eto na, Sir Benz, papakita na natin kay Ryan. Itong sabihan mo lang ako, ladies and gentlemen. Please welcome Ryan Patrocino. Ulit-ulit na lang ba ang ating tampuhan? Madalas na tayong di nagkakaunawaan